var yani güzel demek şey, güzel demek Arapçadan müzekker bir kelime mi demek? müzekker neyin mühendisi? o zaman kaba edilmesi en güzel diyor neyle? fi etme fi istifatiden ve etmehdir bir insan Allah Azze ve Celle'yi kendi zatını çok ettiği Allah'ın kendi zatını çok ettiği şekilde Allah'a övebilir mi? veya Allah'a ibadet edebilir çünkü biz Allah'ın ismini tanıdığımız için sinirlerimiz yanacağını ve için kitaplar da Allah Azze ve Celle'yi övmede bir yer olduğu için evvelin bir kısmı bizi duydu Nebi Sassal'ın dediği bir duasını Yarabbi senin gayrediğinde gecelerin isimlerinden ve senden istiyorum Başka geçen hafta geçtik şey, Böyle başka nelere gelmiştik geçen hafta Secdin iç kısmından e, Şimdi Ayrı teorinin iki ayrı bir teorisi, anlayı teorisi. dua etki olmamıştır dua etmiştir dua dua dua ibade ve dua istek küçük nefse nefsinin merası tamam mı? istek duasıyla istek ibadet duasına bir örnek ne var? istek duası ya Rahman Rahim ana merhamet Ya Gafur Rahim günahlarını bağışladı bir şey Allah'ın kalbinde dua edilmiş ama Allah'ın sıfatlarıyla dua edilir ama sıfata dua edilir yani sıfatlarıyla istenir ama sıfattan istenmez sıfatlarıyla çünkü neden tereddütü meşhur olan tevessül arasında Allah Azze ve isim sıfatları da o zaman diyor ki Allah'ın isimleriyle ve sıfatlarıyla e, istenir Allah'ın ismine dolayı çünkü Allah'ın isim, ismini ettiği zaman Allah'ın yani e, mutabakat olarak zatına dolayı yani Allah'tır tamam mı? zaman Allah Azze ve Celle'nin Burası Rahman bize merhamet et diyebiliriz ama Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından hangi bir isme yönelik direkt o sıfattan kullanırız Mesela ey Allah'ın rahmeti beni bağışla ey Allah'ın rahmeti bana rahmet et diyemeyiz ama şöyle böyle sıfatı yüklenerek araya koyarak e, ey Rahman olan Allah ya Rahman bana merhamet et ve Allah'ın katında görecek inşallah bir fayda var delaleti kadın delaleti mutabata delaleti ölçüden onu tüketmediği sürece tam olarak neden şirk icraatına varamaz kısaca sana şöyle söyleyebilirim Allah'ın el sıfatı Allah'ın göz sıfatı mıdır? Değildir. Peki sen ele ettiğin zaman Allah'ı mı ediyorsun? diyor Hay Allah'ın eli bana yardım et Ey Allah'ın eli bana şifa ver Ey Allah'ın eli bana rızık ver Allah'ın bir sıfatı nasıl Allah Allah'ın o zaman bize bir sıfat nedir abi şimdi kendine ver sıfatına sıfat Allah mıdır Allah sıfat mıdır o ayrı bir bak ama sen gözle gözle Allah'ın göz sıfatıyla el sıfatı ayrı şeyler mi? ayrı şeyler değil mi? Mani olarak ayrı şey ama zata delalet etmesi noktasında bir zata delalet ediyor Peki sen Allah'ın elinden istediğin zaman Allah'tan istiyor musun? Direkt İşte çünkü elle bir kere göz ayrı sen bazı elini Oradan düşün bir kere Allah'tan istemezsin Anladın mı? Orada bir ince nokta var yani. Orası gözlük için İnşallah bu iki dersimiz ilk kavga İşte bunda, bundan sonra artık ee, bütün bu gelecek olan kaydelerin tek tek ezberlenmesi lazım Esma Allah Hüsna diye bir şey olur Esma Allah Teala Hüsna Bak oraya o zaman şu Tamam Bundan sonra inşallah e, çok dikkat Tamam Ezberlemem lazım Mesela şimdi burada bahsi kalmış esma e, esmaullah teala kulluha hasna şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir bunu kere kullanmış bu birinci kaydı esmaullah teala kulluha hasna Bismillah El-Kaidetul Ulan başlıyoruz şimdi birinci kaydı ilk kaydımız İbn-i Seyyid Rahimullah diyor ki El-Kaidetul Ulan birinci kaydı Esmaullahü Teala kulluha husna Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsi güzeldir husna güzel şimdi burada husna kelimesi güzel manasına gelen husna kelimesi ahsenin müennesidir hasenin müennesidir önce onu anlayalım hasen güzel demek ahsen ne demek en güzel en güzel husna hasenin müennesidir ahsenin en güzel isimler Allah'ındır o zaman diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri nedir? Güzel, güzelmiş. bundan dolayı alimler isimlerle haberleri ayırmıştır çok önemli çok önemli şimdi bazen mana hak olduktan sonra Allah Azze ve Celle hakkında Allah'ın sıfatı veya ismi olmasa dahi ondan bazı şeylerle haber verebiliriz bitkisi küre kullanıyoruz çok Allah da kullarına acır doğru mu? doğru peki hani Allah'ın acıması var Kur'an'da şimdi biz düşündük mü Selefi bidat ehli Ehli sünnet mutezile cehli Hep hiç koymuyoruz Hiç düşündük mü nasıl Allah acır diyor diyorum Hani acımız Hiç düşündün mü? Kimse düşünmez Şu kelimi görecektim mesela Allah şirket ve yalan tanımaz dedi mesela kullanırız örnek misal hani şey şey Allah'ın nerede yalan sıfatı konuşsun yalan tanımlama sıfatı nerede Allah diyor ki Allah da kullanma karşı mevzusun mesela hani abi şu Anladın mı? Hani abi çok kullanırız yani düşünsen yüzlerce yüzlerce örnek verebiliriz Allah'ın sıfatı olmadığı halde biz Allah'tan Allah'a onu vererek Allah'tan bahsediyoruz ama dikkat et biz Allah'a onu söylerken bak mesela Allah acı dediğimiz zaman biz bunu Allah'tan haber veriyoruz bak ismine ne dedim haber sıfat demedim dikkat et haberle sıfat ayrı şeylerdir burası çok önemli o yüzden ehli sünnet ve cemaat diyor ki Allah eğer mana batıl olmadıktan sonra ve sıfat veya isim kabul etmediğin yüzdeki Allah'tan haber verebilirsin Allah'tan haber verebilirsin mesela mesela Allah Azze ve Celle yaratandır yapandır mesela bu mesela alemim ayırıp yolunu yapandır yaratandır peki sen işte Halik yerine faniyen verir misin mesela saniyat olarak anlamak anlamak ama nerede Kur'an'da şimdi saniyat ama diyebilirsin saniye ne manada isim olarak kabul etmeyeceğini anlıyoruz haber yani Allah'tan haber verirken böyle bir şeyler anlatıyorsun güzel bir e, manalar içinde batılık olmayan manalar ama her ne kadar böyle olsa da alimler diyorlar ki alimler diyorlar ki e, bu haber babının haber babının çok böyle e, haddini aşmak lazım anladın mı? çok dikkat etmek lazım çünkü sen bazen Allah'a yakışır zannettiğin haber Allah'a yakışmayabilir şimdi Allah'ın kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı bütün isim ve sıfatlar Allah kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı bütün isim ve sıfatlar güzeldir nasıl ediyor neden bir kere güzel bir kere Allah kendinden haber veriyor Allah batıl manayla kendine haber vermemiş bilir durum böyle olunca senin ona haber olarak verdiğin her şey güzel olabilir de olmayabilir de çünkü onu Allah kendisine vermiş. o senin zihninde tasavvur ettiğin içeriğini güzel zannettiğin bir şey ama bu güzel olmayabilir o yüzden bunda dikkat edeceğiz o yüzden bunda dikkat edeceğiz tamam mı? yani ee, ve haber bağında ahsenlik yoktur hiçbir zaman ahsen olamaz haber bağında çünkü sen Allah'ın zatını yani en güzellik diye bir şey olamaz senin Allah hakkında verdiğin haberler yani içinde biraz katı dışında şey herhangi bir güzel manayla Allah'a verdiğin haber Allah hakkında bahsettiğin Allah hakkında haber verdiğin herhangi bir lafız kesinlikle en güzel lafız olamaz ahsen olamaz en büyük delilin Allah gayet için değil mi? Sen gayetten nasıl haber? Yani sen Allah'ın zatının hak ettiği manayı nereden ulaşabilirsin? Ama kafir olur ben Allah hakkında en ahsen haber veririm diye küfre girer çünkü ben Allah'ın değerini mahiyetini o çok iyi biliyorum bir kere biz Allah'ın sarıdan isimlerini biliyoruz ki onun değerini anlayalım ve onun değerine yakışır bir şekilde isimlerelim anlatabiliyor muyum? yani düşünsene e, hiç ulaşamadın ve e, sana verilen hani tabiri caizse milyarda bir dahi ilim yok ve sen tutacaksın tam böyle diyorsun ki evet bu lafının tam Allah'ın zatına yüzde yüz yakışıyor ben Allah ben öyle bir lafız kullanırım ki o lafım Allah Azze ve Celle'nin zatına yakışır bir şekilde zatına hak ettiği bir şekilde ben övüyorum bu var o yüzden biz diyoruz ki haberle isim arasında fark var biz bazen Allah Azze ve Celle'nin zatından da haber verebiliriz yani e, şu manada kastediyoruz yani mesela Allah Azze ve Celle işte kullarına acı diyoruz mesela halbuki acıma sıfatını verir evet işte tolerans tanımak da nerede yok ama bunları mesela ne yapıyoruz bazen şey kullanıyoruz mesela işte e, bak mesela seleflerimizden kullananlar vardır mesela mesela e, İbn-i Ebu Ya'la gibi mesela İbn-i Temiye gibi mesela mesela ne, ne derler Allah kadimdir kadim ki kadının iki manası var bir başlangıcı olup olan olup da eski olan demektir ondan bahsediyoruz kadının manalarından bir tanesi başlangıcı olmayan bu mana olarak doğru mu? doğru kadının iki manası var birincisi başlangıcı olan etki. ama başlangıcı olan manalarından bir tanesi de başı olmayan peki Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle kadın diyebilir miyiz? deriz haber bağında ama bir ismidir veya sıfatıdır bağında veremeyiz çünkü neden kadının manası Allah'ta yok mu mana olarak var yani öbür Allah'ın bir başlangıcı yok biz o zaman kadın demeyiz ne deriz İsmi, ismi kullanacağımız zaman ne deriz el evvel deriz kadın yerine bak mesela ismi evvel yani ilk olan başlangıcı olmayan Nebi Sallallahu dediği gibi Hüvel evveli leyse Entel evveli feleyse kablete şey Sen evvelsin senden önce Buraya çok iyi anlamamız lazım. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Ha, o zaman evvel bu isim olarak söyleriz Allah Azze ve Celle. Bak bu geçmiş Kur'an'da şimdi. Ama kadim derneği Şimdi sana soruyor? Kadın, kadın başlangıcı olmayan demek Şimdi Allah kendisine ne Kur'an'da ne de sünnette isim olarak kendisine kadim ismi vermemiş Hiçbir nasıl olamaz Peki o zaman bu kaydeleri söyledikten sonra sana bir soru soruyorum şimdi. Allah'a kadın diyebilir miyiz diyemez miyiz? Diyeceksin ki burada tavsiye edeceğiz Eğer isim olarak bahsediyorsan Allah'ın kadın dediği ismi yok Haber olarak bahsediyorsan o için haber olarak vermiştir Bu haber bazı ben haber bazı geniştir Kullanmıştır Kullanmıştır Onların önceki selef alimlerimiz de kullanmıştır Mesela İmam Tahari İmam Tahavi mesela bak kadim demiştir Allah Tabii ama ehli i sünnet onlara biraz e, yani bazı alimler burada İmam Tahavi istibrak etmişlerdir demişlerdir ki İmam Tahavi için İmam Tahavi ne kastını söylememiş eğer isim, isim kastırıyorsa İmam Tahavi müdafaya düşmüştür ama haber kastırıyorsa İmam Tahavi tamam bir şey bilmiyorum tamam o, çünkü orada demiyor ben bir kadından kastım şu şu falan ama bir şeyini beyan eden bir şey anlatabiliyor muyum? Hala kulü hal o yüzden biz diyoruz ki haber haber babı dahi e, yani böyle çok işte harcılık harman savuracak müştesine böyle söylemekten de şey dikkatli olmak lazım çünkü bazen sen bir kelime zikredersin o Allah hakkında hoş bir kelime olmayabilir sen onu hoş anlıyorsun ama hoş bir kelime olmayabilir şimdi artık hoş bir kelime olmayabilir mesela haşa yazık yakışıklı şimdi yakışıklı güzel bir kelime Hakim ama insanın gönüllü yakışıyor benim zaman ne kastedilir? Adam böyle eli kaşı güzel değil mi? Böyle bir insan kastedilir Ki Allah Azze ve Celle mahlukata benzemez ki Bak dikkat et Mahlukata hiç benzemez ki ona yakışır diyorsun Yani neyin ismine yakışır ona? Yakışıklı sözler zaten Allah'a şey sayılır, yakın sayılır Öbür insana yakışıklı bir sıfat yazılır Yani bu Öbür için sıfat babında sıfat bazında bilmiyoruz tamam mı? Yemeyiz bunu Allah'ın izniyle ee, Yemeyiz Allah'ın Böyle bir şey diyemeyiz Ama mesela geçmişte bizim alimlerimizin kullandığı bazı haber babında şeyler var Ve bunları bidat elinden de tek şey yapamamıştır Gören olmamıştır Mesela vacibi vücut denmiştir Allah'a Mesela vacibi müdürken haber yani varlığı zorunlu olan yani varlığının ol, olmaması diye bir şeyin söz konusu olmadığı bir varlık tamam mı? hadi bu dersin ama haber babında bunu söyleyebilirsin en fazla işte bu Allah'ın ismi diyor bu sıfatını diyor bu şekilde söyleyemezsin tamam mı? o yüzden diyoruz ki yani sıfatlarla e, isimler arasında şöyle bir fark vardır şey sıfatlarla isimler diyorum ee, isimlerle haberler isim, isim sıfatlarla haberler arasında şöyle bir fark varmış şimdi sen Allah'tan hasen bir şekilde haber verebilirsin en fazla yani güzel bir şekilde onun ötesine geçemezsin işte istediğin kadar kendini zorla ama isim ve sıfatlarda ahsen şekilde haber verebilirsin yani en güzel şekilde çünkü neden onu kendi Allah kendi zatıyla isimlendirmiş Allah kendisine alim demiş, rahman demiş, rahim demiş sen alim dedin, rahman dedin, rahim dedin Allah'a en güzel isimleriyle ne yaptın? En güzel isimleriyle ne yaptın? Telaffuz ettin, dua ettin ama haber, haberde istediğin kadar kendini zorla hasenin üstüne çıkamazsın güzel arasından güzel bir de en güzel onları ayıralım şimdi Allah Kur'an'da ne diyor Lillahi esma hüsna en güzel isimler Allah'ın demek ki bir şey ikiye ayrılır ya hasendir ya da ahsen yani ya güzeldir ya da en güzeldir şimdi madem ki isimler sadece en güzel o zaman geriye ne kaldı? Hasan kaldı güzel o zaman senin haber vereceğin en son nokta en, en çok başarabileceğin Allah'tan güzel haber vermektir o kadar onu, onu ahsen en güzel haberi veremezsin onu ancak Allah bilir kendi zatından, kendi zatından en güzel şekilde haber verebilirsin hmm. haber versin anlatabiliyor muyum? o yüzden haberle isimler bak haberle isim arasında böyle bir fark var çok önemli tamam mı? doğrudur diyor ki Muhammed aslan noktasından şimdi Allah Allah Azze ve Celle'nin dikkat var şimdi şöyle bir büyük dikkat var bir kere Allah Azze ve Celle'nin kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerin hepsi ahsanmış en güzel ama senin haber verirken varabileceğin en son nokta başarabileceğin en son nokta hakem olarak haber vermektir güzel en güzel değil bak en güzeli veremezsin Allah'ın zatını sen nasıl yaşayabileceksin ki zatın güvenliğini ilim olarak nasıl ulaşabileceksin ki Nebi Sallam bile ulaşamamış çünkü Allah Azze ve Celle kendi gaybinde bir şey bilmemiş tamam şimdi bunlar daha açılım gölge tutarlı inşallah bunu şimdilik böyle değil tamam yazdın mı? Ve o zaman Allah Azze ve Celle'nin e, isimlerini zaman o otomatikman hangi isimlerini vermiş oluruz eğer kendi isimlerini zaten şey en güzel isimlerini vermiş oluruz Hasan diye bir şey yok Allah'ın isimlerinde değil zaten Hasan diye bir şey yok yani güzel diye bir şey yok en güzel Şimdi, şimdi e, diyor ki bundan dolayı bir kavim zaten demiştir ki Allah buna hiç hiçbir kimsede hiçbir varlıkta Allah dışında hiçbir varlıkta varlığın isimlerinde aksaniyet yoktur yani en güzel bir şey yoktur çünkü Kur'an'a tavsiye en güzel isimler kimdir? Hmm. hatta bu da hususiyet ve sadece Allah'ın Allah'ın isimlerdir şey. Arap de edebiyatında da burada konuştuğumuz zaman hususiyet var Şimdi çok önemli şeylerden bir tanesi diyor ki bu isimler bu isimler yani Allah Azze ve Celle'nin bu isimleri eş anlamlılarıyla diyelim ki e, işte kırmızının diyelim ki eş anlamlısını al beyazını ak mesela tamam mı? Muradif yani eş Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerinin herhangi bir ismi eş anlamlısıyla tefsir edemeyiz yani mesela düşün Allah Azze ve Celle'nin e, işte Halik mesela örnek Halik yaratan diyorsun ki bunun eş anlamlısı saniye o zaman Halik saniye demektir demeyiz Lakin geçen Salik yaratan Sanihtir desen e, ne farkı kaldı? Sen o zaman Sanihte yok o e, değil Sanihte en güzel olmuş oldu eğer eş anlamlıysa anlatabiliyor muyum? o yüzden eş anlamları diye bir şey olamaz tefsir edilemez Tefsir olamaz Mana olarak eş anlamlarıyla tefsir edilemez Tamam mı? Çünkü eğer bir şey arasında yani iki şey arasında fazilet varsa Bak bunun en büyük delili İki şey arasında fazilet varsa Hani mesela ne gibi? Güzel ve en güzel diye Hasan ve Ahsan diye Biz neyi sağladık az önce? Ahsan'ı sadece has? Allah Peki madem ki ahsenlik Allah'a e, Allah'ın isimleri de belli mi? belli onun dışındakilerin sen ne kadar eş anlamlı görürsen gör onlar hasen olacaktır değil mi? peki hasen nasıl ahsenin eş anlamlısı olabilir? yani nasıl en güzelin eş anlamlısı olabilir? olamaz güzel en güzelin eş anlamlısı hiçbir zaman olamaz o yüzden e, hiçbir zaman eğer bir şey hasen ve bir şey de ahsense yani bir şey güzel ve diğer şey de en güzelse bir şey güzel ve diğer şey en güzelse hiçbir zaman arasında eşitlik diye bir söz konusu otomatikmen iptal olmuş olur otomatikmen tamam mı? evet o zaman madem ki alimler şunu söylüyor madem ki o zaman burada belli oldu Allah Azze ve Celle'nin isimleri eş anlamlarıyla tefsir edilemez yani bu yani sen bir isim yüklediyorsun ve onun başka bir eş anlamlısını yüklediyorsun diyorsun ki Allah'ın bir ismi bir isimdir işte hani mot mot bu dengede tutamazsın eşitleyemezsin çünkü aralarında ahsen ve hasen var en fazla yapabileceğin o isimleri tefsir etmek için ona yakın olan tamam mı manaları böyle zikredersin bak mesela işte e, Halik mesela işte mesela Sami nasıl bir şey yapar işte Halik de mesela ona yakın bir manadır bilgilerinden böyle mesela tamam mı? Anca böyle hani o, onu yaklaştırıcı o manayı seni böyle bir nebze bir adım yaklaştıracak kelimelerle ancak ifade edebilirsin yoksa bu bunun orijinal manasıdır eşit manasıdır diyemezsin Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi neydi? Esami bir tanesi neydi? Elbette Seni duyan, basir, gören Şimdi Sami anayetleri, Sami etebilen Değil mi? Sami etebilen, seni etebilen, Sami etebilen Sen diyemezsin, seni Sami etebilen hmm. Anladın mı? Peki basir neydi? Gören, basir, o da gören Sen diyemezsin basir, basirdir sen niye demesin basir basırdır Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine basir demiştir Basır dememiştir Seni demiştir Sami dememiştir Zaten Arap dili edebiyatında dahi bile, bile, şey farkı var yani Mübalağa farkı var Mesela Allah Azze ve Celle'nin e, Mesela en güzel örnek Şimdi eş anlamlı diyoruz Mesela kerim ne? Cömert diyorum mesela veren değil mi mesela böyle veren karşı tarafa böyle bol bol veren cevap mesela cennet diyor mesela biz hacmin şey, peki münfik ne? o da bir infak eden veren sen diyemezsin el kerim şey, Allah'ın kerim ismi el münfiktir mutamut aynıdır örnek mesela anladın mı? şimdi münfik veren ama Kur'an ve sünnette Allah'ın münfik diye bir ismi yok kerim o da söylenen diyoruz yani e, ikram eden tamam ikram edenler yani cevap cömert olan sen hani yemesin buradaki kelim veya cevap bunun eş anlamlısı yani bu, e, bunun tam karşılığı mümkündür yani infak eden karşı taraf yemesin yok kelim diyemez şey e, bu tür şey ha, pardon bu tür kelimdir diyemez tamam hani infak eden kelimdir diyemezsin yani Allah'ın kelimesi var ha ama bir kelim karşı taraf bilmiyor tamam mı sen ona anlatmak için tamam mı ama yaşanlandır görme görme var an, anlatmak için iki kelime anlatmak için işte bu mesela bu kelimeleri konuşsun ama haber babında isim babında değil sıfat babında değil bunu ayırt çünkü neden bu tür Allah Azze ve Celle'nin zaten isimleri nedir? tevkidir dondurulmuş değil mi? Allah bizim isimleri tevkidir çok önemli dondurulmuştur madem ki dondurulmuş o zaman semihten samiye işini türetemezsin öyle bir şey olmaz semih diyen samiye diyen ama sen tutup diyemezsin semih, semih, semih var burada diyen ben bir de samiye türetim diyemezsin tepkisi dondurulmuş bir şey türetilmez zaten anladın mı? Şeyh Hüseyin'in kaldığı yerden devam edelim ne dedi? El-Kaidetul Ula birinci kaydı Esma'ullahu Teala kulluha husna Allah ve Resulü'nün isimlerin hepsi nedir? Güzeldir Eyüp bâliğatın fil husnu gayet yani güzellikte en son nokta üzerinde bir şey yok eksilme diye bir şey yok tamam en son nokta en güzel قال الله تعالى Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur ve billahi le esma'ul husna Araf suresi kaç? 180'de ne buyuruyor Allah Azze ve En güzel isimler kimindir? Allah'ın En güzel isimler Allah'ın Şimdi Şimdi burada bir nokta var. Şimdi en güzel isimler Allah'ın diyoruz bundan ne anlamamız lazım yani işte mesela sağ e, seni batıyor bunlar kulağa çok hoş geliyor ne kadar güzel bak seni edilip ne kadar kulağına hoşlandı Rahman ne kadar bu manada mı değildir aksi halde eğer bu manada olsa kulağa hoş gelme manasında olsa o zaman Allah'tan gayrı da e, insanların ahsen kim olabilir mesela Nebi Seselem'e rahim demiyor mu diyor o zaman Nebi Fatih'in içinde de en güzel isim oldu Allah'la eşit oldu haşa çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bazıları mesela değil mi? bazıları mesela kullar hakkında isim olarak sadece kullanılmıştır değil mi? E, kullanılmıştır eğer Allah'ın isimlerinin güzelliğinden maksat kulağa hoş gelen bir şey olsa Allah'la bir sürü şey ortak olur peki madem ki güzel isimler Allah'a has bu güzel isimler Allah'a hassa nasıl mahlukatlarda da bu var o zaman burada Allah haslık diye bir şey kalmadı o zaman bunu iyi anlamamız arasında fark var bunu iyi anlamamız lazım neden şimdi Allah Azze ve Celle'nin rahim ismi var kulda da var mı rahim ismi aynı mı değil neden çünkü Allah Azze ve Celle'nin bak burası işte e, işin kalbi burası inanın bütün isimleri bir sıfata beraber eder Allah'ın bütün, Allah bütün isimleri bir sıfata beraber eder mesela Rahim rahmet sıfatına Gafur mağfiret sıfatına Rezzak rızık sıfatına yani Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi nedir? Alim, bilen ama bilmek çok var mı onda? Evet. var Rahman, merhamet eden merhamet ediyor mu var mı o sıfat? var Rezzak, rızık veren peki Allah Azze ve Celle Rezzak rızık veren sadece içinde rızık verenden mi ibaret yoksa rızık da veriyor mu? veriyor ama kullarda bu her zaman olmayabilir mesela Muhammed diyorsun bir çocuğa ne demek ki Muhammed övülen ama o çocuk övülmeyebilir değil mi ne anası babası tarafından ne ailesi tarafından ne çevresi tarafından ne toplum tarafından değil mi verilen övülen değil de bilakis verilen bir çocuk da övülür hmm. o sıfat onda bulunmayabilir değil mi mesela Rahim merhamet eden ama o, o Rahim denen kişi mesela zalim olabilir ee, zalim olabilir o çocuk ama sıfat bile bulunsa o çocukta sıfat bile bulunsa o çocukta mesela rahim diye bir çocuk düşün hakikaten merhametli bir çocuk peki bu Allah Azze ve Celle merhametli nasıl bir ölçü var? kefeye konmaz bile batıl bir kıyas yani yani kefeye kon, konmaz bile ha şu manada söylersin kefeye konmazdan maksat zaten Allah bundan daha hayırlıdır Allah bundan daha e, bu manada söylersin anladın mı ama bunu kıyaslamak için değil ya yani. misal vermiş bir kıyasın el layık olan ilim Allah'ında gelecek zaten tamam mı? onun için dinliyoruz anlatabiliyor muyum? burayı anladık o yüzden Allah Azze ve Celle'nin için isimleriyle her ismi bir sıfata delalet eder ama her sıfatı bir isme delalet edecek diye bir şart söz konusu değildir Allah'ın her ismi bir sıfata delalet ama her sıfatı bir isme delalet edecek diye bir mecburiyet söz konusu değil mesela ilim, alim ismi ilim sıfatına Rezzak ismi rızık sıfatına Metin ismi metanet sıfatına ee, işte Resul ismi mağfiret sıfatına Basir ismi basar mı? Semih ismi semet mı? Delalet eder her isimde ne var? bir sıfat var ama her sıfat bir isim olacak diye bir isme de, bir isim olacak diye ve ondan da e, isme delalet olacak diye bir kayda yok yani bu kabakat bağında bak mesela Allah Azze ve Celle isteva sıfatı var arşın üzerinde ama Allah Azze ve Celle isteva diye bir isim yok yani müstevil diye bir isim yok Allah Azze ve Celle el diye bir e, e, el, sıfatı var ama el diye bir ismi yok göz sıfatı var göz diye bir ismi yok o zaman her sıfatı içine delalet edecek diye bir şartı söz konusu değil ki bunun mesela Allah Azze ve Celle yani e, yani mesela ne dedik neden Allah Azze ve Celle isimlerimizde işte buradan anlayabiliyoruz değil mi her ismi şey bir tadı delalet ve o delalet ettiği sıfat en kemal sıfat yani en son nokta azalma ve eksilme diye bir şey yok hiç Allah'ın hiçbir sınıfında azalma ve eksilme diye bir şey söz konusu değil Allah'ın sınıfında anlatabiliyor o yüzden Allah Azze ve Celle'nin isimleri en güzelmiş aksi halde Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin bir kısmı mahlukatta da var ama diyebilir miyiz o mahluk, madem ki o mahlukatta da Allah'ın böyle böyle isimleri var o zaman o mahlukatın içinde en güzel isimdir haramdır ki bu batıl tamam. mesela Allah e, Allah Azze ve Celle'nin isimleri bir sıfata ayet var ve o sıfatların hiçbirinde nakıslık diye eksiklik diye bir söz konusu değil bu yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor وَلِلَّهِ الْمَثَلِ الْعَلَى en güzel vasıflar misaller kimindir? Allah'ın bak şimdi bu ayet neye delalet ediyor? şu var Allah Azze ve Celle'nin bütün tatları güzel mi? Kemal derecesinde mi? Kemaldir ha. Kemaldir, ekmeldir yani Peki Madem ki Allah Azze ve Celle'nin bütün tatları ekmel denir mi? Mesela bu ayet Lillahi esma-i husna en güzel isimler Allah'ındır Sen dersin ki ya ayette en güzel isimler Allah'ındır diyor Sıfatlar Allah'ındır demiyor ki biz ne deriz? Her isim bir sıfata e, dolaylıdır o zaman buradan e, böyle bir bağlantı var sıfatla bu ayetin bizzat sıfatların en güzel olduğuna dair de ayrılmış Nahl suretinde Billahi meselil a'la diyor Allah en güzel misaller yani en güzel vasıflar sıfatlar kimindir? Allah'ındır şey. en güzel misaller Allah'ındır yani sen hangi, hangi misali verirsen ver o, ee, o e, Allah'ın en misali mesela bütün en güzel misaller en güzel sıfatlar kimindir? Allah'ındır ve hiçbir eksiklik bulunmaz şimdi devam ederiz Şeyh Hüseyin'den diyor ki ve zalike çünkü لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِسِفَاتِ çünkü bu isimler mutadamminatın nedir? sıfatın kamiletin kamil sıfatlara delalet eder Allah Azim bütün isimleri ne? kamil la naksa fiha bi vecbun minel vucuh hiçbir yönden bunun bir eksikliği bulunmamaktadır hiçbir yönün eksikliği yoktur müşterlerin la ihtimalen ve la takdiyorum ve ihtimal olarak ne de takdir olarak şimdi bu ihtimalen takdiren kelimesinde böyle biraz zorlanılmış ne kastırıyor bu Bak sen Türkçe bile anlasan Türkçe bile söylesen belli çekersin anlamıyorsun mesela nasıl olan cümleyi diyor ki Allah'ın bütün isimleri güzeldir ayetini söyledikten sonra diyor ki vezalike çünkü لأنها متضمنة لصفات كاملة çünkü bu isimler kemal sıfata delalet eder kapsar la naksa fiha bi vechin minel vucuh hiçbir yönden bunun bir eksikliği bulunmaz la ihtimalen ve la takdiren ne ihtimal olarak ne takdir olarak şimdi şu ve la ihtimalen fil lafı diyoruz la ihtimalen fil lafı ve la takdiren fil ma'na zihni alimler bunun mesela şerh eden alimler mesela bunlardan bir tanesi kamil etib sevari geçen hafta bahsettiğimiz kadın bunu şekilde açıklıyor çok meşhur Şeyh İbrahim Seyri de bu şekilde açıklıyor yani ne ihtimal olarak ne lafızda ihtimal olarak ne de senin zihnindeki manadaki bir ihtimal olarak kesinlikle hiçbir kelimesinde sükut taşımak şimdi bazen lafız şimdi bak, bak şimdi bazen lafız başlı başına bir eksiklik delalet edebilir lafız mesela dersin ki mesela abi dersin ki bir çocuğa mesela sen köpekten daha güzelsin bak şimdi sen köpekten daha güzelsin şimdi ben sana güzelsin dediğimde mesela bir insana güzelsin dediğimde bu hoş bir lafız değil mi? hoş bir lafız aynı lafı bir silahta kullanıyorum bir cümlede sen köpekten daha güzelsin bu, bunda bir eşitlik var değil mi manada hoş olmayan bir nokta var değil mi? hoş olmayan halbuki bak aynı kelimeyi adında güzel dedik ama şimdi aynı kelimenin değeri düştü neden çünkü sen öyle bir lafız kullandın ki öyle bir lafız kullandın ki o lafız o güzel olan kelime var ya onun değerini düşündü mesela sen işte şu bebekten var ya da şu bebekten daha düşür Hayır güçlü kelimesi güzel Desen ki sen güçlü bir adamsın bu normalde güzel değil mi? Sen ki sen var ya şu beşteki bebekten bile daha güçlü Neden? Çünkü seni mukarene ettiğimiz kıyasladığımız şeyle ne olduğu değerin düştü Şairin dediği gibi mesela nasıl diyordu? Ala ala tara inne seyfe enda minel ard ee, Ala tara inne enne seyfe ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنبى من الحسن Görmüyor musun sen e, ee, kılıca şöyle dediğinde nasıl değerini Ey kılıç sen tahtadan bile daha kimsinsin Şair öyle demiş Araplar bile bile kızlardan bunu anlarlar demiş şiir yapmış Diyor ki görmüyor musun kılıca dediğinde şu, Şöyle dediğinde kılıcın değerini nasıl düşünüyorsun? Ey kılıç sen şu tahtadan bile daha kimsinsin Niye kıyasladığın şeye bak yani Allah'ın isimlerinde bu lafız olarak içinde sadarın bu lafız olarak ihtimalen dediği bu ihtimalen fillah yani ne, ne lafızda böyle bir ihtimal var eksik ihtimali var lafzı da kamil çünkü kullanan Allah Allah'ın kelamı bu da takdiren ne de senin e, zihnindeki mana hani el dediğin zaman işte alim dediğin zaman zihninde bir mana tasavvur ediyorsun ya ne de o manasın mana noktasında herhangi bir şey çünkü bazen bir şey lafzen e, lafzen e, doğrudur ama içindeki manası hoş olmayabilir mesela yakışıklı kelimesi güzeldir değil mi? yakışıklı kelimesi güzeldir ama Allah'a yakışıklı dediğin zaman olmadı halbuki yakışıklı kelimesi lafız olarak değil mi? Ama mesela Sami kelimesi mesela Sami duyan Değil mi? Peki Allah duymuyor mu? Sen Allah'a Sami dediğin zaman bak, lafız olarak güzel değil mi? Sami duyan Allah da duyuyor ama mana olarak Allah'a yakışmıyor bunun mana olarak verdiğimiz zaman Allah'ın şanına yakışmaz mı? Neden? Çünkü Allah kendisini semi edemiştir. O yüzden ihtimalen ve la takdiren dediği bir yani la ihtimalen fil lafız ve la takdiren fil ma'na Allah'ın isimlerinin ve lafızlarında bir eksiklik vardır bir noksanlık vardır bir böyle e, bir böyle olumsuzluk vardır ne de bu lafızların delalet ettiği manada bütün de bir kemaldir yani hepsi kemal çünkü lafızı kullanan Allah manayı da kime? Veren Allah Anladın mı? Çünkü Allah diyor yüzünü kurama Arap şiddedir Manası da içinde Örnek veriyor şimdi İbn Hüseyin Mesela diyor ki misal-i zalik Bunun örneği El-Hay Hay ismi mesela Misal-i zalik El-Hay Bunun misali El-Hay'dir Mesela Hay ismi biliyor onu İsmin min esmaillahi teala Hay yani biri Allah'ın isimlerinden birisidir يتضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال bu Allah'ın hay olan ismi kamil bir hayatı yani kendisinden önce yokluğun olmadığı ve kendisine bir zeval gelmeyecek kamil olan olan hayatı içermekte tekrar tercüme ediyorum İsmin min esmaillahi teala hay biri Allah'ın isimlerinden bir isimdir mutalan minun hafsa neyi? bir hayatın kamil kamil bir hayatı en kemal bir hayatı kapsar elleti işte o hayat nasıl bir kamil nasıl bir kamil yoksul lem tişrak bir adam öncesinde yokluk diye bir hayat yok yani yokluk diye bir şey yok hayatın öncesi diye bir şey yok öncesinde bir yokluk o hayatın kendisinde bir yokluk olmamış ve la yerhakuha zeval ve ona zeval de zevale de uğramaz bu hayat zevale de uğramaz bu hayat zevale de uğramaz şimdi ayetlerin isimlerinden bir tanesi de hay değil mi? hay şimdi bak burada ince bir nokta var şimdi Allah Kur'an'da kendisini hay diyor mesela bak e, e, şeye e, ayet al kursiye hayır kayyum diyor değil mi? hayır kayyum diyor يخرجكم لنا بحيث يوم مديو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ألدان بريد يدن بريد كانوا حي دبي كان اسم العين الأخضر أولي كلام الحي دبي كان اسم بزبا دبي الحي الحي الحي الحي هيك عرفنا في فرق ما يتعرفه ومحضر الله شمك الان كامل كمين يعني الله şimdi onun hayatıyla bizim hayatımız arasında farklı bir kere onun hayatının bir başlangıcı yok, yok. bizim hayatımızın bir başlangıcı var onun hayatının sonu yok, yok. bizim hayatımızın sonu var peki onun hayatı hiçbir şeye muhtaç onun varlığı hayatı biri olması hiçbir şeye muhtaç değil lakin zaten hayır diyor ya kendilerine bir el kayyum Hayır ne demek biliyor musun? Ee, makame bir nefsini kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymadan var olan kaim olan hatta diğer bir manası var kulların da kendisiyle ancak hain olur zaten peki bizim e, e, varlığımız bir şeye muhtaç mı? muhtaç Allah'a muhtaç bak o yüzden e, isimlerde de fark var sıfatlı da fark var bak Allah'ın içinde de fark oldu sıfatlı bak içinde ne gibi bir fark oldu bir kere bir kere en basitlerinden sen, sende olmadan o, o isim sende yoktu Anladın mı? Ki o isim sana verildi. Ama Allah'ta böyle bir şey yok. Allah'ın isimleri kadınmış. Bir başlangıcı yoktur. Hmm, anladın mı? Peki bir diyor ki e şimdi biz cennete girdiğimiz zaman ebedi bir hayatımız olmayacak. Veya cehennemizin ebedi bir hayatı olmayacak. Al sana kemal bir hayat. Sonu olmayan. Sonlandığı bir Ya, evet, cennet. Evet, diyor ki bak işte bu sıfat o zaman e, cennette Allah'ın sıfatı verilmedi bu konuda böyle şüphe getirmişim tam cehennemde çünkü onlar Allah'ın sıfatını iptal ediyorlar Allah bizi de duyuyorlar çünkü eğer biri de çok diyorlar cennete girdiğinde adam o sıfat verecek ebediyet sıfatı verecek ona ebediyet sıfatı verecek okula o zaman Allah'ın sıfatını mı almış olacak o yüzden cehennemi diyor ki bırakın bu sıfatları iptal edelim bu hastalıktan kurtulmuş oluruz bu batıl neden? şimdi şimdi neden? şimdi bir kere bu adam bir sürü hediye var ona gitmiyor sadece bu mevzumuzla alakalı çok basit bu cennete giren kişinin verilecek diriliği Allah'ın diriliğiyle ne gibi yaşıyor olabilir hiç bir anlam yok neden? çünkü ona birlik bir kere sonradan verildi buradan kaybettim ama Allah'ın diriliği sonradan verildi diye bir şey yok başlangıcı yok ama o adam ödedi zirvete zaman verildi denize girdikten sonra verildi bak görüyor musun bunun eksikliği var yani bunun bir başlangıcı var yani iki iki bak devam edelim iki o adama e, e, verilen birlik kime muhtaç? Allah'a muhtaç ama Allah'ın birliği hiçbir şeye muhtaç değil hayırdır hayırdır hayırdır demek ki onun birliği kamil bir birlik değil çünkü kamil birlikte kimseye muhtaç olmamak var anladın mı? Şamil bir birlikte ama o cennetteki adam Allah'a muhtaç o birliği olması için anlatabiliyor muyum? O yüzden bunların söylediği nedir? bunların söylediği bahsediyor o zaman diyor ki biz her yaratılmış olan her yaratılmış kişi öncesinde bir adam bir yokluk vardır kendisinin ancak Allah Azze ve Celle'nin varlığı bir öncesi yoktur bundan dolayı onun hayatı kamildir çünkü bir başlangıcı yoktur ve aynı şekilde bu başlangıç noktasında gelecek noktasında bir fena olucuğu yoktur Allah'ın yani yok olucuğu diye bir şey söz konusu değil bundan dolayı zaten diyel evveli vel ahiridir Allah والأول والآخر Kur'an Ne diyor Allah Kur'an'ı Vel evvel vel ahir vel zahir vel batin Nebi sallallahu de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Bunları ne yapıyor? Tefsir ediyor bu dersini Diyor ki entel evvel Seleyse kavle kişiyor Sen evvelsin ve senden ön, senin öncen yoktur Senden önce bir şey yoktur Senin öncen yoktur Bu entel ahir Sen sonuncusun Sen, sen ahirsin Öyleyse ba'da kişiyor Senin sonran yoktur Hı? ve enten zahiri feleyse fevkate şey sen zahirsin senin üzerinde hiçbir şey yoktur yani bunlar ne diyor işte Allah arşın üzerindeki bilgiyi bunlar bunlar enten zahir feleyse fevkate şey sen zahirsin senin hiçbir şey yok Allah'ın diyor? evvel vel ahire zahir vel evvel öncesi yok ahir sonrası yok zahir açıklarken ne Sallam ve enten zahir feleyse fevkake şey sen zahirsin ve senin üzerinde hiçbir şey yok hmm. anladın ve entel batın sen batınsin feleyse mineke şey Sen hiçbir şey gibi kalmaz anladın mı? batının manasını açtı feleyse mineke şey senden öte hiçbir şey yok her şey senin ilminde her şey senin ilmi altında senden öte hiçbir şey olamaz hani senden tabiri caizse müstakil senin tasarrufunda olmayan diğerlerde gizli bilinmeyen böyle bir şey yok her şey senin yönetimin tasarrufun altındadır hmm. bakın bu yani şey şey mevzunu zaten öyle yani ala kulli hal e, ahiri nasıl anlatıyor evvel ve ahir izleyenlere bir öncesi veya sonu olmuyor ama bizde böyle bir şey yok öncemiz de var sonumuz da olacak bu dünyada evet. e, sadece cennette sonumuz olacak olan ne manada Allah'ın muhtaç olarak yine eksikliğimiz var yani yine Allah'a var ki eksikliğimizde cennette bir şeyler nefisimiz olacak bir şeyler e, arz edeceğiz bir şey ihtiyacı edeceğiz yemek içmek yani e, zevk, al, zevk al, e, almak istediğimiz şeyler olacak bak bu da bizim hayatımızın eksikliğine gelen eder değil mi? bir şeylere muhtaç sonuçta o yüzden bu tarafını bu yüzden aldığımdan bir şey tamam cehmiyeye o e, cehmiyeye bunu da söylüyor şimdi bak bu kaydı öğrendikten sonra bu kaydı Allah'ın isimler Allah'ındır ve her isim altında sıfatlanır bu kime reddiyor bu düşünmenin bu fırkaya reddiyor cehmiyeden daha çok zaten çünkü cehmiye şöyle reddiyor olmaz çünkü cehmiye ya buradan yaklaşmayacak çünkü cehmiye zaten isimleri de iptal ediyor ki cehmiyeden yaklaşıyor bu iki fırkaya özellikle reddiyor kime? Eşari ve Mu'tezile bu Mu'tezile Allah Azze ve Celle'nin bir isimlerini bir kısmını kabul ederler ama derler ki bu isimlerini şunu satırlar yani onlar Allah alimdir Allah bilendir ama bilmez yani bilen için vardır ama bilmez Allah'ın gören için vardır ama görme, gören sıfatı yoktur görme Allah'ın e, Rahman için vardır ama rahmet etme sıfatı yoktur takdir inkar ediyorsa İslam diyor Önlerimiz onlar değil orayı onlar bilmiyoruz e, Şairlerde ne diyor Allah'a zulüm 7 tane var 8 tane sıfatı ne yapıyorlar kabul ediyorlar diğerlerini iptal ediyorlar bu onlara reddiyor bak biz ki Allah azze ve celle nasıl kendisine rezzat diyecek ve rezzat vermek Nasıl Allah Azze ee, Rahman edecek kendisine rahmet eden sıfatıyor ya düşün şey diyeceksin ki ben Rahman'ım rahmet edelim ben bende sıfat yok bu Allah ve Celle hakkında batıl bir kelam söylemektir Allah diyecek ki ben e, Gafur'um bağışlarım ama mahzeret sıfatı yok nasıl olabilir? ha onlar bu sıfatları kendi kabul ettiği sıfatlardan bir tanesine dönüyorlar doğru mu? bunun, bu, bu bahslerin asıl e, konusu aslında tedmuriye risaletinde işlenecek konular onlar yalan etmelerse geri dönüyor anladın mı? bu kitapta bazı yerleri gelmiş anladın mı? o yüzden bak diyor ki madem her türlü size velayet eder o zaman biz eşyalara sorarız mutezilere sorarız Allah'ın isimlerinin güzel olmasının manası ne? kıyamete kadar doğru bir cevap veremiyorlar değil mi? Eğer devletin kılavuz geliyor o zaman bu mahlukatlarda da var. Tamam. Bunu bu şekilde ama bildiğimiz zaman hadi şimdi kısa olarak e, ne olsun? Bir kere 99 bu mahkum 99 99 şimdi Peki bir soru vallan isimlerinin güzelliğini size anlatayım ile olmuş olmaz ve mahlukatları da var eşit olmuş mahlukatlar tamam o yüzden bunların söylediği nedir manada batıl sonra İbn-i Seyyid Rahimullah devam edelim kaldığımız yerden mesela diyor ki ولا يلحقها زوال dedikten sonra diyor ki el hayatın müstelzimati bi kemali sifat sıfat müstelzimi mükemmel sıfat mesela Allah Azze ve Celle'nin hayatının kamilliği şöyle sıfatları da içerir şöyle sıfatları gerektirir mesela bir insanın hayatı kamilse o kamil hayat aslında ilim, kudret, sene, basar, duyma sıfatlarını da gerektirir zaten çünkü bir hayat bir insanda bir hayat var ama onun hayatında bu adamın hayatında şöyle özellikler yok işte duyma, görme, bilme, kudret sahibi olma bunların hepsi hayatının değerini ne yapar? düşürür o yüzden biz ki Allah Azze ve Celle'nin hayat sıfatı mesela şu dört sıfatı gerektirir mecburen olmazsa olmaz mesela ilim, el ilmi, el kudreti ve sen o el bakar ilim kudret sene bakar kısımları gerekir aksi halde hayat ne olur çünkü hayatın hayatın, e, e, hayatın e, kemaliyetini sağlayacak olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi mesela bir insan için düşün bir insan düşün görmüyor tamam bu insana sen biri dersin ama dediğinde bir naksız vardır bu insan bilmiyor bu insan kudret sahibi değil. bu insan bilmiyor o yüzden diyor ki hayat neyi gerektirir bilmeyi Allah'ın bilmesini, kudretini, semeni ve basarını gerektir duyma, görme, kudret sahibi ve olmasını gerektir İbn-i Seyyid'in bana diyor ki ve misalın ahir, başka bir misal El-Alim, mesela Alim, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi nedir? El-Alim İsmun bin Esma'illah, Allah'ın isimlerinden bir isimdir Mukadem bunun bir ilmi kamil Kamil bir ilmi kapsar Ellezi lem yusbar bi cehlin ve la yelhakuhu nisyan ona ne bir cehalet onda ne bir cehalet olur yani ne öncesinde bir cehalet vardır ve la yelhakuhu nisyan ne de bir unutma diye bir şey söz konusu olur burası çok önemli bak şimdi sen de bilarsın ben de bilen Allah da bilir tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin bilmesiyle bizim bilmemiz arasında ne fark var? Bir kere bizim bilmemiz e, cehaletten bilmemizin bir öncesinde ne var? cehalet yani sen bilmeden önce bir şeyi iki kere iki dört olduğunu ezberlemeden önce değil mi? 9 kere 981 olduğunu ezberlemeden önce sonunu bilmeden önce o konunun neydim? Cahiliydim Ne zaman ki öğrendim çarpım tablosunu dokuz kere 981 ne oldu bu? Sana ilim olarak bu sefer ilime döndü ama neyden ilime döndü? Cehaletten Allah'tan böyle bir şey yok bak farklı 2 senin ilminde ne gibi bir eksiklik söz konusu olabilir? mesela unutabilirsin tamam mı? ama Allah'tan mutlak böyle bir söz konusu olmuş fakat başlangıcı ve son noktası böyle şeyler bir böyle e, tabiri caizse üzerinde çerçöp var arasındaki fark bir kişinin başlangıcı cehaletle doğar çünkü aksi halde e, e, cehalet olmazsa o zaman yani bu anasının kanındayken biliyorum demek ki bu ümitsizlikle denmez zaten anlatabiliyor muyum? cehaletten başlar ilmimizin önünde bir cehalet var ve ilmimize nüksyan bazen nüksyan e, kendisine e, verilmiş unutma ama Allah'ta böyle bir şey Allah Azze ve Celle'de böyle bir şey kesinlikle ne yok. Bizim ilmimiz sınırlıdır yani. Sonra İbn-i Rahimullah devam ediyor diyor ki Kale Teala mesela Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Mesela şimdi bu ilmi ilim sıfatını örnek verdi ya Devamlı diyor ki Kale Allah Teala Allah Teala şöyle buyurmuştur İlmaha illa Rabbi Onun ilmi Rabbimin katındadır ki kitabın Yani Rabbimin katında bir kitaptadır onun ilmi La yadillu Rabbi ve la yemsa Benim Rabbim yani ne şaşmaz diyor Benim Rabbim şaşmaz şaşmaz ve la yemsa görüyor musun? Allah unutmaz unutma diye bir şey olamaz tamam mı? Kaha suresi 52. ayet ee, yani ne demek bu? El ilmul vafi'un muhitu bi kulli şeyin cümleten ve toplu olarak ayrı, ve ayrıntılı olarak Allah Azze ve Celle'nin ismi bütün her şeyi ne yapmıştır? kuşatmıştır. Bu ayet zaten ona delal ediyor. Sevâun mâ yeteallaku bi ef'âlihi ev ef'âli halkı. يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه İşte bunun ilmi e, yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır diyoruz ya gerek Allah'ın kendi fiilleri olsun gerek mahlukatın fiilleri olsun her şeyi bilir Allah gerek kendi yaptıklarını gerek mahlukatın yaptıklarını her şeyi kaçar bilir şimdi e, nisyan ne? huve intifa'ul ilmi ba'da haşerihi haline böyle derler unutmak yani unutmak şöyle Şimdi, Allah kendisinden bu ayette neyi naklediyor unutmak alimler unutmayı nasıl anlatıyor huve intifa'ul ilmin şey intifa intifa'ul ilmin ba'da usul elde ettikten sonra elde ettikten sonra mesela e, senden intifa olan kaybolan yok olan ilime mesela unutma deriz elde ettikten sonra senden intifa olmak isyandır Allah Azze ve Celle'de böyle bir şey yok çünkü Allah Azze ve Celle bunu elde etti zaten e, alimdi ne bunu elde etti ne de bu Allah'ta bazen gider ne de böyle bir şey olabilir olamaz tamam mı? yani hepsi nedir? Ee, Allah hakkında e, Allah'a yapışmayan şeyler o zaman Allah Azze ve Celle hem hem Allah ve cehilden yani cehaletten hem de nisyandan unutmaktan müminler Sonra İbn-i Hüseyin ee, Rahimallah beyan ediyor diyor ki Allahu Teala Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur ve endehu mefatihul gaybı gaybın anahtarları onun katındadır onun yanındadır la ya'lemuha illahu onu ancak kim bilir kendisidir Allah ve ya'lemu ma fil berri vel bahri denizde karada olan ne bilir ve ma tesbutu min yarakatin yani düşen herhangi bir hangi yani bir yaprak düşerse herhangi bir yaprak düşerse düşen hiçbir yaprak yoktur ki nasıl illa ya'lemaha mutlaka onu bilir ve la haddetin fi zulümat yerin karanlıklarındaki taneyi de bilir fi zulümatil ab yerin karanlıklarındaki taneyi de bilir ve la rakibin ve la yabisin illa fi kitabin mübin yaş kuruyor ne varsa hepsi nedir apaçık bir apaçık bir kitaptır Enam suresi 59. ayet İbn-i Hüseyin'in bu ayeti de bitiyorlar sonra yine e, e, bir ayet daha çıkıyor bak bu hep Allah'ın ilminden bahsediyor yani ilmi örnek verdi وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ yani e, yeryüzünde bütün canlıların rızkı Allah'ın üzerindedir eğer hükmünü anlatırsak kimisi Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle onların e, durduğu yeri yani karargahını da bilir sonunda bırakılacakları mekanı da bilir Hiç apaçık bir kitaptır Allah Azze ve Celle Hud suresi kaç? 6. ayette tamam yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ yerde ve gökte olanın göklerde olanın bilir وَيَعْلَمُ مَا ve وَمَا تُبَدِنُونَ gizlediklerinizi de aşağı vurmanın da Allah bilir Vallahu alimun mizafı sudur Allah sabırlarda olanı yani zat-ı sudur ne demek burada ayette hani sudur sahipleri zat-ı sudur yani sahibeti sudur demek yani e, e, yani kalp sahibi kalpler sahibi ama kalplerde olanları bilir yani ondaki vesveseleri ondaki minnetleri hepsini tamam yine İbn Hüseyin devam ediyor misalin salis mesela üçüncü bir misal verelim Ar-Rahman Rahman ismin min esma illahi teala Allah Azze ve Yüce Allah'ın isimlerinden bir tanesidir mutelammimin bir rahmetin kamile kamil bir rahmeti kapsar içerir Kale anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle şey Resulullah sallallahu bu sıfat için bu sıfat için e, şöyle demiştir Lillahi arhamu bi iladihi min halihi bi validihi Mesela işte bir esir var e, toplu geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içinde hadis Tamam işte bir tane kadın çocuğunu kaybetmiş vesaire e, onu arıyor böyle deliler çocuğunu buluyor hemen suya onu böyle bağrına basıyor tamam mı hemen tutuyorum emzirmeye koydu yani şimdi bir çocuk bir anne kaybetmiş oldu bu anda olduğu zaman nasıl olur değil mi öyle merhametçe şey, ona böyle e, tutunur vesaire şimdi Allah Azze ve Celle ümmetine bir tasarım bu olayı görüyor kadın diyor ki lillahi arhamu bi ibadihi min halihi bi bunun e, yani bunun bu çocuğuna yaptığı merhamet var ya bunun gösterdiği şefkat merhamet, merhamet diyor ki bu kadının çocuğuna olandan daha merhametlidir Allah'ın merhameti kullarına olan merhameti Allah'ın kullarına olan merhameti yani İbn-i Teymi zaten buradan sonra ki yani Ummu Sabiyin vecebet fitsebi mesela çocuğun annesi vecebet fitsebi e, fitsebi yani e, esiller arasında tamam mı? bu olay onu çocuğunu buluyor faakazatı o bu çocuğunu alıyor ve el bir bakmıyor tutuyor bunu kucağına sarıyor bu çocuğunu ve arba'a sonra ne yapıyor bunu bu çocuğunu emziriyor yani bundan bu kadının bu çocuğuna gösterdiği merhametten Allah Azze merhameti çok daha yücedir çok daha nedir? yücedir Sonra devam ediyor müsemmin ve mutadamminun eydan Yine bu e, sıfat neyi kapsar? Yani bu e, rah Rahman neyi kapsar? Ve rahmetil vasiha geniş bir rahmeti kapsar Elleti kâlallahu anha ki Allah Azze ve Celle bu rahmet hakkında şöyle demişti Ve rahmeti vesiat kulle şey Benim rahmetim ne yaptı? Bütün her şeyi kapsadı Bak şimdi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden tanısı Rahman İçindeki sıfat neydi? Rahmet Peki Allah Azze ve Celle Nebi Sassan bu rahmet şimdi dedi o, o, o kadından daha rahmetli olduğunu söyledi bak nasıl kamil olduğunu hemen belirtti Allah Azze yine bak Allah bu ayete bak ve rahmetin yeti akkulle şey benim rahmetim her şeyi kapsamıştır diyor görüyor musun demek ki Allah Azze'nin isimleri en güzel isim ki altındaki sıfatlar nasıl her şeyi kapsıyor Arap suresi 156 yine ve kâle an duail melâketi bil müminin yine meleklerin müminlere yaptığı duada, duayı Allah Azze ve Celle şöyle e, zikrediyor Rabbena vesi'ete kulle şeyin rahmeten ve ilmâ Rabbimiz ilim ve rahmet olarak her şeyi kuşattı derler Gafir suresi 7. Şimdi burada Rahman sıfatı e, Burada Rahman sıfatı Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir dedik Rahmet sıfatının kapsar Ama alimler e, konuşmuşlardır Rahman ve Rahim bunu akiyet-i vasiyeye çok işledir burası yolmuş diyenler ona müracaat edenler ilk ona akiyet-i vasiyenin Rahman ve Rahim kimi çok tatlı bir şekilde anlatmış tamam ama bizim yolumuz onunla alakalı olmadığı için burada tek e, ona e, burada tek ona değinmeyeceğiz tamam sonra İbn Hüseyin'in devam ediyor diyor ki vel husn fi esmaillahi teala burası çok önemli burası çok önemli vel husn fi esmaillahi teala yakunu bi etibari kulli ismin ala infiradihi ve yakunu bi etibari cem'ihi ila gayrihi فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال والحسن في أسماء الله تعالى Allah Azze ve Celle'nin isimlerindeki hüsn yani güzellik yekunu olur ne olur bi etibari kulli ismin ala infiradihi yani bu güzellik nasıl olabilir Allah Azze yani her isim kendi başına bir güzelliği vardır infiradi tek başına bir güzellik bir güzellik tek başına bulunmasıyla bir kendisine bir güzellik olur zaten hayır Rahman tek başına Rahim tek başına Alim tek başına güzeldir bir güzelliği zaten kapsar tamam mı? ancak ve yekûnu bi'etibâre cem'ihi ilâ gayrihi ancak bu isimlerden bir tanesi diğeriyle birleşirse tamam mı böyle de bir şey olur böyle de bir kendisine temaliyet söz konusu olabilir ancak feyahşuru bi cem'il ismi ilel ahad ancak iki isim beraber birbiriyle yan yana zikredilirse kemalin fevka kemal o zaman kemal isme kemaldir Şimdi ne demek? Şimdi Allah Kur'an'da kendini alim diyor, hakim diyor, rahman diyor. Bunların hepsini tek başına düşün Kur'an'da. Bunların hepsi tek başına neyi kapsar zaten? Kemaleti kapsar. Ancak iki ismin cem edilmesi ki Allah Kur'an'da cem etmiştir mesela. Yan yana iki isim zikreder bazen. Azizül Hakim der mesela bazen kendisine. Değil mi? E mesela leyse semislihi mislihi şey'un ve huve semi'ul basir bak. Semi ve Hemen ikisini yan yana zikretti. Görüyor musun? İşte böyle yan yana zikredildiği zaman bu sefer o da kemal ismi kemal her ismi tek başına ele al tekrarlıyorum bu, bu kemal ifade eder ve bu isimlerin isim toplanmasıyla iki ismin yan yana toplanmasıyla cem edilmesiyle birim hafta mesela yan yana gelmesiyle kemal ismine kemal ifade eder tamam kemal ismine kemal ifade eder mesela devam edelim mesela İbn-i Hüseyin diyor ki misali zalim buna örnek buna örnek verelim şimdi burası çok önemli El Azizül Hakim mesela Azizül Hakim diye Allah Azze ve Celle bazen Kur'an'da ne yapar çok kere yan yana zikreder ve bu El Azizül Hakim mesela Bakara çokuna vesaire var فإن الله تعالى Allah Azze ve Celle يجمع بينهما في القرآن كثيرا ikisini bir arada Kur'an'da çok kere, çok kere zikreder Allah Azze ve Celle فيكون كل منهما dalen alel kemalil has ve bunların her biri özel bir özel bir kemaliyete de arkadaş tamam mı? özel bir kemaliyete de yaktarızı gerektirdiği gerektiği kemaliyete de arkadaş o da ne? fehuvel izzeti fil aziz mesela aziz hangi kemal e, azizde ne gibi bir sıfatlar izzet bu başlı başına bir kemaldir والحكم والحكمة في الحكم حكimde de ne var mesela hakim içinde? Hukum ve hikmet. Bunlar başka bakımın nedir? Bir kemaldir. Ancak velcem'u beynehuma ancak ikisini birleştirirsen yani azim ve hakim isimlerini birleştirirsen dağılın delalet eder ala kemalin ahar. Başka bir kemale delalet eder işte o zaman. Bak başka bir kemal diyor. Ne demek o? Ve huve işte o enne emmetuhu teala subhanallah çok aziz yani ve huve enne izzetehu teala işte bu kemal nedir izzetehu teala makrûnetun bil hikmeti yani Allah Azze ve Celle'nin hikmeti şey Allah Azze ve Celle'nin izzeti hikmetiyle beraberdir demek olur bak bu çok önemli Allah'ın Allah'ın izzeti hikmetiyle beraberdir demek olur yani فلا فإذته لا تقتضي ظلما ولا جورا الله عز وجل ظلم تحقمه ويكلمه من إذته يعني إذته تتمكي ده فإذته لا تقتضي ظلما ولا جورا وسوء فعلا لك تجد في إذته تتمت لجل كلمات إذته إن شاء الله كما قد يكون من أعزاء المخلوقين mesela bu mahlukatların izzetleri vardır değil mi? Mesela yaratılmış insanlara da izzetli olanlar vardır mesela e, bunlar, bunlarda nasıl ki bunların izzeti bazen kendilerini neye sürükler? Zulme, azgınla, kötü fiil işlemeye sürükler değil mi? İşte bunları, bunları izzet kötülüğe sürüklediği gibi Allah'ı sürüklemez Allah'ın izzeti çünkü Allah'ın izzeti hakimdir hikmetlidir bak gördüm ikisi bir ara cem olduğu zaman ne gibi manası var fe innel azize minhum çünkü insanlardan mahlukatlardan aziz olan mesela hatta huyuhul izzeti izzeti izzeti bil esim bazen izzet onu günaha sürükleyebilir feyaz lemu ve bazen zulmeder değil mi? sapar ve işi kötü işler yapar atlatlardır mesela yönetimde mesela bir iş yaparken bir şeyde kısalıkta bulunurken onun izzeti onu kötülüğe itebilir yani hikmetsizce bir izzet bulunabilir kişinin kendisinde ve kezalike hükmü mesela hükmü de böyledir bu Teala Allah Azze ve Celle'nin hükmü de böyledir ve hikmeti bu ve hikmeti de böyledir Allah Azze ve Celle'nin mahlunani bil izz izzet ile bitişmiştir el kamil kamil olan bir izzet bi hilafi hükmü e, mahluk ancak mesela mahlukatın verdiği hüküm böyle değildir bazen verdiği hükümde ne olabilir? verdiği hükümde ne olabilir? hata olabilir bazen de verdiği hükümde ne olabilir bir izzet bulunmayabilir فَاِنَّهُمَا يَأْتَرِيهُمَا اَذْدِرِ çünkü ikisine zelil olmak kendisinde bulunabilir şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bu nedir aslında bunu kısaca bir anlatalım bunu kısaca bir anlatalım çok önemli şimdi Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri neye delalet eder? müsemmayla beraber vardır yani müsemmayla beraber kime yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini delalet eder o zaman Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri güzeldir ve bir sıfıra delalet eder ancak diyoruz ki bir mukaddime yapıyorum benim okuduğumuzu güzel bir şart ancak diyoruz ki sıfattaki müştereklik yani, yani sıfattaki lafız olarak müştereklik yani sen de alimsin senin elin sıfatı var bende de var lafız olarak müşterek ortak lafız olarak işte bu lafızdaki ortaklık tamam mı? yani Allah Azze ve Celle ile mahlukat arasında bulunan lafızdaki bazı e, şeylerin lafızlarındaki ortaklık aslındaki ortaklığı gerektirmez aslındaki neyi gerektirmez ortaklığı gerektirmez mesela ilim alim alim sen alim Allah alim kullar alim lafız olarak ortak ama aslında ortaklığı gerektirmez çünkü biz bazı şeylere biliriz ama Allah mesela her şeyi bilir çünkü Allah Azze ve Celle'nin zaten bütün isimleri zaten nedir? Güzeldir ve sıfatları da en güzel sıfatlardır peki burada kime reddiye var otomatikman? zaten müşebbiheye reddiye var hmm. otomatikman ne oldu? müşebbihe burada aksi halde müşebbihe benim elim Allah'ın eli gibi diyorsa o zaman benim elimde Allah'ın eli gibi demesi lazım doğru mu? doğru mu? Evet. doğru güzel bunu söylemesi lazım mecbur peki o zaman diyor ki sen benim ünlümde Allah'ın ünlümünü biliyor musun? gördün mü nasıl baktıkları yapsın müşebbih değil mi? müşebbihe Allah bilir olduğunu müşebbihe diyor neden bahsetmiyor müşebbihe dikkat et bak şimdi müşebbihin en çok vurulduğu nokta diyor ki bütün kullar Allah Allah kullara benzer güzel diyor ki benim elim Allah'ın eli gibidir Allah'ın sıfatı benim sıfatım gibidir Allah'ın sıfatları benim sıfatlarım peki sen Allah'ın eli benim elim gibidir diyorsun neden şimdi diyorsun ki Allah kendisine el verir bana da el diyor e güzel Allah sana da elim diyor kendisine de elim diyor peki senin elinin Allah'ın mı aynı mı diyemezler maneviye bilmiyorum şimdi e diyelim ki var fayda diyor aynı o zaman duvarın arkasında şu an ne oluyor bana anlat elinde kaç para var bana anlat yemeyeceğine göre o zaman senin ilmin Allah'ın ilmiyle aynı değil o zaman senin benzerliğin müşebbihliğin ne oluyor? bitti hiçbir kazak verilmez bunlar bunu söylüyor mu? Allah'ın demezler ama lazım mukarribindir bu yani söylediklerin söylediklerin ona bak eğer bir insanın bir insan bir şey söylüyorsa ve onun söyledikleri bazı şeylerin doğmasını mecbur gerektiriyorsa aklı batıyormuştur Mefahane gelir Şimdi biz ne diyoruz cehmi, e, mürciyeler diyoruz ki amel imandan ne diyenler Şimdi maalesef bu Türkiye'de de biraz e, sorun biraz aslında ne manada Şimdi insanlara diyoruz ki hep işte cehmiye diyor ki e, Cebrail aleyhisselamla benim imanım aynı cehmiye de e, şey e, mürciye de öğretmedi işte Cebrail aleyhisselamın Nebi Fasalem'in en fasıklı insanın imanı aynı hiçbir cehmiye bunu demez amel imandan cüzdür değil, cüzdür değil diyorlar e, ee, iman artık eksilmez diyorlar ama hiçbir cediye Nebi Tasar'ın imanıyla en fasığın imanı aynı demiyorlar ama ehli şimdi onlara böyle demeniz lazım derken bunu neden diyorlar çünkü sen eğer iman artık eksilmez diyorsan o zaman nedir Tasar'ın da fasığın imanı aynı olmak zorunda senin söylediğinin lazımı budur ha, lazım budur ha. yoksa onlar bizzat öyle demiyor onlar yani adaletini yapmıyor tamam mı? ama dedikleri ona çıkar şimdi bir müşebbihe de demez Allah'ın evi benim evimle çıkar ama dedikleri ona çıkar sen dersin ki Allah benim gibi o zaman dedik ki bu Allah senin gibi e Allah el diyorsa e benim de elim var Allah'ın da eli var e o zaman ona şöyle var e senin ilmin var Allah'ın da ilmi var aynı mı? E, belki de aynı değil bu aynı değil e, e, aynı değil aynı değil neyle ayrılıyorsun bunu? Anlatabiliyor muyum? Burada bir şey yol yok yani. Şey, yani e, aslında e, işin e, ilgi tahrikine geçsek tam benim elim gibi de ödemiyorum şimdi. Onu da biraz yanlış. Tam benim elim gibi de ödemiyorum. Öyle bir müşebihe de yok yani. Biraz farklı, biraz ilgi detaylar var nasıl yani. Onu inşallah Allah nasip ederse geldi geri geldi o yüzden bu açık açık ne oldu müşebbihe reddiye oldu o yüzden diyor ki al kadrul müşterak bak diyor ki kadrul müşterak Al kadrul müşterak ortak değer burası çok önemli Al kadrul müşterak bunu mutlaka aklında tut Al kadrul müşterak bunu mutlaka ne yap el kadrul müşterak mutlaka ne yap ezberle bu kadrul müşterak şimdi burada kadının mümin kardeşleri de çok önemli yani dinleyecek olan kardeşler el kadri müşterak bu kaydı şimdi birazdan göreceğiz bu kaydı eğer fıkh edilmezse ve ezberlenmezse bu kadri müşterak olayı bu kitapta İbn Sen'in başlı başına verdiği bir kaydı değil bu bilgi kaydının içerisinde bulmuştunuz kadri müşterak olayı eğer fıkh edilmezse bu mufazidalık da doğurabilir yeri geldiğinde müşebbihelik de doğurabilir muakkılalık da doğurabilir mahveder adamı ve birçok işgalin şüphenin içinden çıkamayabilirsin buna dikkat edin çünkü haber verdik zaten bunun kitapları ne yapıyor, ne yapıyor şu an tercüme edilmeye başlanmış zaten hani ehl-i sünnete isim sıfatlarda da diğer şu an başlanmış bu kaydı birçok işgali çözülen birçok işgali çözülen bak şimdi onu anlatacağız şimdi diyor ki el kadir müşterak yani müşterak ortak değer diyor el kadir müşterak ortak değer isimlerde ve sıfatlarda nedir? sabittir yani isimlerde ve sıfatlarda sabittir ortak değer sabittir yani ne manada Allah'ın Allah'ın bir ismi o isim mahlukatta da olabilir bazı isimler Sıfatlar, o sıfat isim olarak lafız olarak mahlukatta da var tüm sıfatlarda sabittir kadın müşterak ancak kadrül müşterak zihinde bir ortak değerdir kadrül müşterak el kadrül müşterak zihinde nedir? bir ortak değerdir bir kadrül müşterak zihinde bir ortak lazım bunları anlatacağız mesela diyorsun ki el elim ilim bak şimdi ilim diyorsun mesela ilim bir lafızdır değil mi? bunu Arapça kullanmıştır ilim kelimesi bir lafızı bunu Arapça kullanmıştır ve ölüm dendiği zaman bu ilimden muhal edilen şeyin ne olduğunu biz biliyoruz bu dinde bir can, mana canlanıyor şimdi ilim dediğin zaman dinde bir can, mana canlanıyor ya İşte o senin zihindeki mana kadrin müstahak olarak düşünün ama zihinde bak hiç dışarı şey çıkarmayacağım yani ne manada ödeyecek şimdi ben el dediğim zaman senin zihinde bir mana tasavvur ediyorum ona işte el kadrin müstahak diyorum ki şey iki kişi yolda yürüyor diyorlar ki ya Ahmet'in ayak kırıldı ayak kelimesini duyduğu zaman zihninde senin otomatikmen fıkri olarak bir mana canlanır işte bu mana nedir? kadr, kadr müşterak şimdi kadr olarak böyle kadr müşterak ama zihninde mana tamam kadr müşterak yani zihnine gelen ilk mana ayakla alakalı tamam mı? bu nedir? kadr müşterak ancak kabrin muhtaran bir özelliği var zihnin dışına çıkmaz sadece bizimde duran o yüzden kabrin muhtarak nedir yani ortak değer yani Allah'ın da bak ortak değer ortak mana olarak şey lafız olarak ortak Allah'ın da eli var bizim de var bak ortak Allah'ın da ilmi var bizim de elimiz var ortak ama zihinde kabrin muhtarak zihinde bir değerdir dışarı çıkmaz olmaz şimdi bana evin tarifini yap nasıl tarif yaparsın ha e, bir şey şimdi de münakaşa falan değil tamam mı anla Bizim cana gidelim yavaş yavaş hmm. şimdi ben sana mesela diyorum ki bana evin tarifini yap evin tarifini yap bana e, Türkçe oku önce bir cümlemi tasavvur edin ben ne soruyorum sorumu iyi tasavvur etmedim mi çünkü bak cevabın güzelliği soruyu güzel anlamaktan doğar tamam mı? Şimdi sorumu güzel anla bana ölüm tarifini yap bak üç kelime bana ölüm tarifini yap dört kelime kullanıyorum ve bu bir cümle ifade ediyor ve bu cümleyi ikimizin ortak anladığı bir dille söylüyor İkimiz de Türkçe konuşuyoruz İkimizin ana dilinde de Türkçe benim ana dilim Türkçe ama Türkçe diyorum çünkü e, e Türkçe konuşuyoruz annem babamızda ölüm tarifini elin tarifini yapalım şimdi ben sana diyorum ki bana elin tarifini yap ne yaparsın mesela elin tarifini parmaklardan oluşur şunlar işte üzerinde sürmek lazım yani içinde damarlar var güzel mesela diyelim ki işte bir şart yaptım dedim ki mesela tırnaklardan oluşur parmak Şimdi bu mesela benim için örnek senin tırnaklarını bütünü boyar. Tırnak, tırnaklarını mesela bütünü de ölçün tamam. Tırnaklarını mesela kaybetenle çektik. Hiçbir tırnağın kalmadı senin. Senin o eline elle miyim? Demir, demez miyiz şimdi? Demir. Bahsetmiyoruz, elden bahsediyoruz. Demir değil mi? Evlenmiş. O zaman demek ki illa tırnaktan oluşmayacak. Hmm. Güzel atın, atın tırnağı var mı? Evet. Atın elinin tırnağı var mı? Evet. O zaman niye sen dedin ki evet tırnak? Tırnaktan oluşur. Devam et bir şeyler anlatmaya çalış mesela yani. Budur diyorsun mesela. Ha bak şimdi, şimdi dedim ki el dedim, kendi elini gösterdin bana dedim dedim. Bir yere anlamak için söylüyorum. Dedim ki eli tarif et, dedim ki tırnak, ona cevap verdik. Şimdi dedim ki el budur, kendi elini gösterdim ben sana insanın elini tarif ettim Bak, o yüzden sorunları tarif şimdi sana anladın mı olayı ben sana insanın elini tarif ettim elini tarif ettim yani böyle şimdi insanın elini mi tarif ettim sana elini tarif ettim elini, tarif ettim sen kimin elini tarif ettin bana kimin elini gösterdin insan eli gösterdin kendi elini bak bu sorum cevabı olmadı e, elin tarifini yaptığın zaman bunun bir cevabı yoktur şey yani bunun bir cevabı yok hiç yok dışarıda yoktur sen sadece zilindedir bu el dediğin zaman senin zilinde bir mana tutar olur çünkü sen el budur desen kendi elini göstersen iyi ben o zaman atın atın e, eli el değil midir derim şimdi biz Türkçe'de ön ayak diyoruz bu Türkçe bize el bilenmiyor size Arapça'da kıza bilenmiyor atın ön ayağı eldir yani ha, atın elidir Arap bile el Allah katında da Nebi Hızım katında da eldir tamam mı? hiç Türkçe'de ona ön ayak diyoruz önemli değil Zaten alimler yıllarda tartışmamış bir deve elle mi gider bir zamanda Hayvan devenin önüne el demişler Hatta hadis var sahabe Arap bir deve mi açıktır ihtilaf yok onda Hatta hadis var mesela Tahavi Tahavi'nin şeyinde ee, Sahabe işte bir kısa anlatıyor vesaire diyor ki atın elleri diyor toprağa gömüldü vesaire yani atın eli bu vesaire bunda bir tartışma yok o zaman ölüm tarifi nasıl oldu bak bunu iptal edersen bunu iptal edersen bütün bu bidat ehlinin bütün sıfatlarda Allah'ın mesela bu sıfatlarını iptal eden bütün bidat ehline reddediyor çünkü neden diyorlar ki biz Allah'ın evi vardır desek kendi elimize benzetiriz niye sen evini kendi evinde sınırlıyorsun bak ev senin elinde anladın ev senin elinde sadece bak bu da çok yanlış o yüzden biz Allah'ın ölü var dediğimiz zaman Elin manasını ispat ediyoruz çünkü o manası işte, ispat ettiğimiz mana nedir biliyor musun? O zihnimizde olan mana, kabrin müşterak dediğimizde o zihnimizde bir mana var Onu mana olarak ispat ederiz Allah ama keyfiyetini ne yapmayız? Keyfiyetini Allah'a havale veririz Keyfiyeti vardır ama Allah'ın katında gizlidir Keyfiyeti yoktur demiyoruz Bunu insanlar yanlış anlıyor Keyfiyeti yoktur değil her varlığın keyfiyeti vardır Allah Azze o yüzden İmam Malik ne diyor vel keyfi meçhul vel keyfi meçhul diyor hmm. keyfiyeti meçhuldür diyor ma'dum demiyor yoktur demiyor Bunun, yani var olan şey meçhul olur olmayan şeye meçhul demezsin yok yani anladın mı? o yüzden onu bir kere anlayacak sayesinde Allah'ın keyfiyeti yoktur değil keyfiyeti vardır ama bizim bize, bize ulaşmamıştır bize meçhuldür keyfiyeti anladın mı? şimdi o zaman elin şimdi sana selamın var şimdi tamam şimdi ikinci bir dosya açtık birinci dosyayı da birleştirdim inşallah dosyayı da şimdi anladık değil mi? olayı anladık o yüzden diyor ki kelimeler tek başına kullanıldığı zaman yani bir cümlede siyah sibaktan kopardığın zaman tek başına bir mana ifade etmez yani elin aslında el kelimesinin taksit ettirilerek özel bir e, yani e, belli bir manası yoktur aslında sadece dinin içinde olması hariç bunu anlayalım Bizim içinde olması hariç çünkü Allah'ın kelamı ve Resul'ün sünneti tamam bize nasıl gelmiş siyaklarda cümlelerde gelmiştir ve insan olduğu bütün bütün dünyadaki bütün diller de cümle olarak insanlar tarafından kullanılır yani düşün ki bir misafirliktesin bir adam öldüğü susmaz burada bir şeyler anlatın yani bu mutlaka bir siyahta kullanılacaktır o yüzden bugün bak buradan ne anlıyoruz şimdi ben sana dediğimde örnek mesela bir örnek dairelerini verebilirim beş tarif etti bunda mesela nasıl edersin yine mesela el, eli tarif etmeye çalıştığım gibi çeşitli çabalar göstererek başı tarif et mesela başlayalım tarif et nasıl tarif edersin ee, bize yuvarlaktır yuvarlak e, yüzlerce şey var ya çember yuvarlak vesaire bilmem değil mi yani yuvarlak içi mesela bir adamın yani mesela bir dağın başına baktım dağın başı yuvarlak bir ayarla başladı işte mesela insan desen ki gözden kulaktan oluşuyor değil mi Tabii ki adamın gözü kör, gözü yok şimdi Allah gözüyle yapmış O da baksın mı adamın başı bak İçinde beyin olan beyin şimdi Oğlum e, beyni çıkardık bir tabağa koyduk O tabağa da bahsedip yani içinde beyin var şimdi tabağa Değil Bunlar hepsi nedir? Bizimde ortak ya Aksi halde neden? Sen bahsettiğin zaman bu, ben sana yine insan başı mı dedim yoksa başı mı dedim? Baş mı? Sen bana ne tarif ettin? İnsan başı o yüzden bak bunu neden söylüyor O yüzden zihinden çıktığı zaman diğeri isabet edecek ya dersin ki bak başladım dağın başı dağ isabet ettirilmem baş Ahmet'in başı baş havuzun başı baş odanın baş tarafı baş anladın mı? oda, odayla kullandığın odaya göre bir kazandı havuzla kullandığın havuza göre bir kazandı dağla kullandığın dağa göre bir kazandı aliyle kullandığın aliye göre bir kazandı Allah'la kullanırsan Allah'a göre bir kazandı işte bu kıyametin korktuğu nokta anladın mı? o yüzden el dediğin zaman bu Allah'a hastır bu el dediğin zaman Allah'a hastır bu el dediğin zaman Allah'a hastır şimdi senin zihninden çıktı şimdi bak şimdi çıktı dedim ki el ama alimin eli yani alimin eline bakıyor? şu alimin eli şimdi mesela ben, benim elim yılmazın eli şimdi elime bakıyoruz elimde 5 tane kalmış tırnaklarım var içinde de ne bu ölüm içinde ne var damarlar var et var deri var vesaire o zaman bak dersin ki yılmazın eli bu gösteririz mesela dersin ki yılmazın eli bu içinde işte tırnakları var vesaire şu anki yılmazın eli mesela değer kazandı çünkü sen, insan, sen el dediğin zaman sussan insanların zihninde bir mana tasavvur eder ama bu mana genelde nasıl bir manadır? Kendi elini tasavvur eder aslında. Neden? Çünkü en çok dünya, insan kendi eliyle iştigal ettiği için. Halbuki bir karınca mesela biri olsa ona sorsan desen ki karınca bana eli tarif eder. O da kendi elini yapar. Neden? Çünkü o kendi elini bilir. Kendi eliyle en çok iştigal eder. Tamam sana senin önünü göstermez sen ki ben sana Abdülkadir 50 tarif ettiğimde kendi önünü gösterdim atın önünü göstermedin afa yaparsan kendi önünü gösterir senin önünü göstermez herkes kendi iştigal ettiği şey insanın gündeminde olur o ayrı bir başlık ama ön kaz ölüm tarifi yoktur ölüm tarifi şu manada ölüm tek başına tarifi yoktur ama bir atın elinin tarifi vardır bir insan elinin tarifi vardır genel kaba olarak bir tarifi vardır günahları çıkardığın anladın mı? E Allah Azze ve Celle'nin de ölümün keyfiyeti Allah Azze ve Celle'nin katında gidiyor o yüzden bir insan şöyle demesi otomatikman ne oldu? batıl oldu Allah'a el ismal ederse kendimize göndermiş oluruz benim elime göndermiş oluruz neden senin eline göndereceksin ki? E diyor ki çünkü elime Kim demiş oluruz bu aklına bir olmadı niye kapının kolu gibi olmadı niye sebep kabrin müşterakın fizihin bizimde nedir ortak değerli bulunmuş bunlara müstakil mana veremezsin Arap dili edebiyatına da baksan dağın başına da başlanmıştır insanın başına da başlanmıştır diyorlar ki dağın başında da çok dağıtlı bir laf kere Kur'an ve sünnette mecaz yok tamam bak Kur'an'da sünnette ve Arap dili edebiyatında mecaz yok mecaz yok ne Kur'an'da ne sünnette ne de Arap dili edebiyatında mecaz yok onu şimdi tartışmıyoruz bak Kur'an sünnet dışında oluyorum Arap dili edebiyatının kendisine de mecaz yok onu tartışmayacağız mevzu değil ama en basitten cevap verelim şimdi adama diyor ki ya başladın ama bu dağın başı da olabilir insanın başı da olabilir ne dersin sana dağın başı mecazdır peki mecaz nedir şimdi soruyorsun adamı bir kere Türkiye'de mecazı inkar edenler mesela bu bir de çünkü şahı mecaz olduğunu kabul edenler işte mesela cihniyelerden mecazlardan Bunları çoğu zaten mezhebin tarihini bilmiyorlar yani tarihini bilmeden inkar ediyorlar çünkü tecrübe bildiği zaman ortada zaten mezhep nedir elinde bilmiyor ama kısaca mezhebi şöyle anlatalım onların dilinde öyle çözelim şimdi mezhep bir yakıt var asıl olarak konulmuş Arapçada asıl olarak konulmuş Arapçada sonra sen onu tutuyorsun o asıl olarak olmuş olan o kelimeyi başka yerlerde de kullanıyorsun o başka yerlerde kullandığın mezat oluyor mesela mesela, örnek vereyim, baştan örnek vereyim. İşte Araplar önce ne yapmış? Bu bizim e, kaştan, gözden, e, burundan, dudaktan, dişten oluşan bu e, vücudumuzdaki bu organımıza ne isim vermişler? Baş isim vermişler. Sonra demişler ki, aa bu dağın başına da baş isim verelim odanın başına da başlığını verelim anladın mı? işte şu ağacın başına da başlığını verelim anladın mı? demişler o zaman bilgi, bizim bilgimiz bu organımızın olan baş asıl mana bu hakikattır diyorlar dağın başı mecazdır diyorlar Anladın mı? dağın başı mecazdır diyorlar işte ağacın başı mecazdır diyorlar çünkü neden? çünkü ilk önce insanın başı konmuş sonra diğerleri konmuş diyorlar güzel şimdi birisi çıkar öteki hayır o zaman bak mecazda ne aramışım mecazda allık alır bana bakın mecazda ne aramış mecazda şu aramış yani bunların dininde mecaz nedir mecaz önce bir, ilk bir kelime ilk manaya konuluyor öyle tarif öyle bir zaten cuma var tarif öyle herkes kabul edenlerin de edenlerin de genel kalıp olarak böyle Allah'ın manası Allah sonuçta ama sima udi'a lehu fi gayri ma udi'a lehu böyledir hakikat ve matizm tarifi ama şimdi orayı bilmiyoruz bak mesela emir mecaz diyor tabi olarak anlamıyor mecazın tarifi nedir tabi olarak anlayıcı anlatıyorum avam diliyle anlatıyorum anlayalım diye tamam mı? ilmi şeyini bilmiyoruz yoksa başlı başına bir laf mecaz nedir diyorlar bunlar bir lafı ilk önce bir manaya konmuş Araplar tarafından sonra da o lafız başka başka manalarda da kullanılmış ilk konulduğu mana hakikattır başka başka manalarda konulduğu da mezardır mezar budur işte tamam mı? mezar budur mesela ee, e, kulak atma tamam mı? kulak atmanın için konmuş kulak işte bu insan organı atmakla bir şey bir yere atmak asıl bu kullanılmış sonra bir insanın dinlemesi için bir lafı kullanmış diyorsun ki kulak at işte bu kulak at ne kazanmış tamam bunun şimdi bunlar ne diyorlar mesela baş aslında baş kelimesinin asıl manası hakiki manası bizim bildiğimiz insan başıdır dağın başı sonradan konulmuştur orada mecazdır mecaz budur işte diyorlar hmm. biz de böyle ki tamam sizin aldığınız kaldığıyla meleğe kabul edersek zaten meleğin bir tek tarifi budur başka tarifi yok kabul olarak tarifi budur bu da ise batıl neden bize ispatlayın ara insanın başını önce koymuş dağın başını sonradan koymuş denilmez bir kişiler hayır önce dağın başını koydu Araplar dediler ki bir şeyin en son en üst noktasına başlayalım sonra baklar ki insanın en son noktası da baş döneminde o zaman insanın da başına başlayalım bir de çıkar öyle der der ki önce dağ konmuştu sonra insanın başı insanın başı o zaman nefes oldu abi bunu çıkartıyorum şimdi ortaya attık yok nereden getireceğim nereden getireceğim Araplar bir gün gelmiş Araplar toplanmış demişler ki gelin şu bütünlere bir isim koyalım bizim şu organımız baş olsun aradan yıllar geçmiş yine Araplar toplanmış ve insan şu dağın başında baş nerede böyle bir tarih nerede böyle bir insan nerede böyle bir mevcut hiçbir şey yok hiçbir delil kanıt yok delil ihtimalde olduğu zaman delalet bir şeyle ne olur batıl olmuş değil mi? ihtimal üzerine yakın böyle özellikle akideye meselesine yakın bina edemez o yüzden ne Arap dilinde öyle bir mecaz var ne başka bir şey demek ala kulli hal hepsi hakikattir dağın başı hakikat tamam mı Allah'ın bizimle beraberliği hakikat Allah hakiki bir şekilde dersen ki Allah hakiki bir şekilde bizimle beraberliği değil şart olur ama Allah'ın beraberliği bizim beraberliğimiz gibi kişi şey olmayı yan yana olmayı gerektirmez Allah arşın üzerindedir ama ilmiyle bizim beraber Peki ilmiyle beraberlik tevhid mi? tevhid değil kesinlikle tevhidle hiçbir alakası yok o işte bu havacı inşaada gelir çünkü mesela tevhidi tartışılır tevhid nedir? Fazlullah yani ihtimali raci hilal ihtimali nazihdir karimetin yaktığı nedir? tevhid budur bir lafı akıl manasından hamletmek ki burada lafı akıl manasından hamletmek yoktur görecek hmm. mahkemenin içinde işte bir arasında özel olarak işlemiş, işlemiş bunu hatırlatın hmm. ala şimdi bunları anladık mı? kadrin müstahakın tecrüb bir insan derse ki Allah'ın eli derdim benim evime benzesin bir batıl neden o zaman gel eli konuşalım el ne demek yok ne demek yok yok ne demek işte o diyemiyor çünkü ben sana elin tarifini yaptım insanın eli demedim desedim ki insanın elini göster bana bak göster desen benim elimi gösterirsin mesela kendi elini gösterirsin ama insan eli diye o zaman kadri müstaraklıktan çıkardım zihinden insan eli dedim hmm. Allah eli Allah'ın eli insanın eli karıncanın eli hmm. bunların hepsi hakikat dağın başı hakikat insanın başı hakikat kapının kolu hakikat insanın kolu hakikat hepsi delalet ettiği zatın hakikatinde hmm. hepsi delalet ettiği zatın hakikatedir ve necat adlı necat oldu Kur'an'da ve sünnette necat ilk üç asırda selef döneminde gayb olmuştur mutakir müftet bir şey mudak bir şey ortaya müftet sonradan ortaya atılmış faziletli dönemde bulamazsınız necatın ayrını hem de Arap gibi Esma-i El-Halil Eskidevey bunların dönemlerinde bunların lügatı Kur'an'ı lügatı Arap gibi edebiyatının hakikat ve necat bunun ayrıtına dair hiçbir bak bulamazsınız hiçbir bak diye bunlar ayrılmamıştır esmai bunlar bunlar Arap dili edebiyatında allamedir alimdir ve selef dönemine dahildir bunların bir kısmı ve bunların hiç hakikat şey ve mecaz olayını konuşmamışlar yok çünkü böyle bir şey Arapçada sonradan ortaya atılmış müzdet bir olay her ne kadar hakikat ve mecaz olayı olsa bile yine onlara reddiyor biz diyoruz ki hangi tarzıdan hangisine çok ona öyle diyelim Yüzler ki dağın başında hakikat ah, Şimdi en çok kendi dilinde insan başını başladığı için e, en çok kullanılan şey ölçü olmak değil lazım, senet lazım, kaydı lazım, kural lazım hani? Anlık burayı. O yüzden burayı iyi anlamamız lazım. Tamam O yüzden mesela ilim dediğimiz zaman mesela ilim dediğimiz zaman bu Arap'ın kullandığı bir laf değil mi? buradaki muradı da biliyoruz ama diyor ki bu zihnindeki ortak bir, bir değerdir hmm. ve kadrin müşterakın özelliklerinden bir tanesi zihninin içinde hapç olmasıdır zihninden çıktığı an bu ortak değer olarak olmaz ilim evet. dediğin zaman bu ortak Allah'ın var kullarının var hayvanın var ortak hepimiz ama Allah'ın ilmi dediğin zaman bak burada Allah hafırdı artık ortaklık kalktı Yılmaz'ın ilmi dediğin zaman Yılmaz'a hafırdı artık ortaklık kalktı benim ilmim senin ilmin aynı değil ben çarpı tabi öldü biliyorum bu sen bilmiyorsun e, tabi aynen aynen aynen bir şey aynı o zaman diyor ki kadın müşterakın özel tabi kadın müşterakın özelliklerinden bir tanesi zihinde bulunması hmm. tamam zihinde bulunması ve dışarı çıkmaması zihninde takdir edilmiş bir veya ve zihninden çıktığı an tayin edilmiş ve tayin edildiği zaman da bir mevsufla yani vasıflananla birleşir vasıflananla birleşir deyin ki Ahmet'in evde Ahmet vasıflanan Ahmet'le birleşir ölçümünde şimdi Ahmet'in değerini anlar Ahmet'in evini ise Ahmet'in evinin tarifi olur tamam o zaman mevsufla kaim olursa bu has olur Allah Azze ve Celle ile kaim olursa Allah Azze ve Celle has olur ve bunların bütün çatıları başlarına ne olur? yıkılmış olur tamam mesela Allah Azze ve Celle'nin ilmi dediğim zaman bu Allah Azze ve Celle nasıl hasta öyle de hastalık mesela bütün bir ilim Abu Kadir ilmine bak en basit örnek şimdi ben sana bir şey ilim senin zihninde bir mana tasavvur değil mi? Şimdi sana tekrar soruyorum İnme İnme Seni şey inme Unutma Yani ilimde unutma da söz konusu olabilir mi? Veya bir cehalet söz konusu olabilir mi? Bakın olabilir desen bakın Allah'ın ilimde Allah'ın ilimde Yok bak ilimde dedim ben şimdi sana Allah'ın ilimde dedim kulları ilimde dedim İlimde insanın ilimde, ilimde, ceha, ilimde cehalet olabilir yani mesela ilimi unutabilir misin? unutabilir unutabilirsin peki e, e, ceha, cehalet başlangıcı olabilir mi ilimde? ilimde ilim baş, baş, o ilmi elde etmeden önce bir cehalet söz konusu olabilir mi? olabilir ne olabilir? Allah Azze ve Celle'nin ilminde cehalet mi var? Ama ne diyorsun sen Allah'ın öyle Allah'ın ilmi demedin ki bana e ben mahlukatın ilim de demedim tamam. Hani, ilim dedim sadece lakabını hmm, yükselerek çıkamazsın dışına anladın mı? güçte bir zayıflama olabilir mi? kudrette bir zayıflama olabilir mi? soru soruyorum şimdi kudrette bir zayıflama olabilir mi? Allah'ın kudreti falan demedim sana diyor ki kudrette bir zayıflama olabilir mi? bir azalma olur demiş burada cevap veremezsin daha çünkü burada tavsiye var kudret kadri müşterek çünkü zulümdeki de değerli sen hangi kudretten bahsediyorsun bana tayin et dersin zulümden bir çıkar onu ben sana derim ki Abu Kadir o zaman benim kudretten kastettiğim insan kudreti hah dersin o zaman burada azalma olabilir Abu Kadir benim kudretten bahsettiğim Allah'ın kudreti ha işte daha azalma olmaz bak görüyor musun cevap veremiyorsun yani ben bana kudrette mesela desem ki kudrette eksilme veya azalma olur mu olmaz mı bunun cevabı yok cevabı e, eğer azalma olur desem ben sana dedim ki ya Allah'ın kudretinde azalma mı olur? Sen dersin ki ne dersin bana en fazla ya sen Allah'ın kudreti demedin ki Ben de sana ne derim e ben insanın kudretini demedim, kudret dedim çıksın O zaman da bir değeri kalmadı kudret diye çıksın Dibinden çıkıp bir yere isabet etmek zorunda o Kelam olmak zorunda e, Kelam olmaz yani bir cümle ifade etmez Onların burada şöyle şeyler olmuş doğru mu? El, el, el ile kol El kaç metredir? El, el, el kaç santimdir? Bunun cevabı var mı? Dünyanın hiçbir yerinde bunun cevabı yok Sen dersen ki 10 santim Tamam Dersen diyelim ki mesela bir adam getirdin ya da 15 Sana olmaz Ama desen ki yılmazın eli kaç santim o zaman ölçeyi bulatarız o ayrı Anladın mı? Olmuyor bak o yüzden bunlardan neyi sağlıyoruz? Bir kelimeler var ya tek başına kullanıldığı zaman mutlak olarak tek başına kullanıldığı zaman yani siyak ve sibaktan cümleden kopardığın zaman bu sadece zihninde, zihninde kalır zihnin dışına çıkmaz zihnin dışına çıktığı an bir yere ifade edecektir ona göre değer kazanır o yüzden bunlar el gidin o zaman sen de Allah'ın eli var dersen buna benzesin bu batıl aksi halde bu adama sorarız bu adama sorarız El budur diyen adama sorarız kudret midir? Kudret güçtür Peki senin bu güç dediğinde eksilme azalma olur mu? Eğer olur dese Allah'ın gücünde yok edecek ben Allah'ın gücünü kastetmiyorum Mutlaka zaman kudreti azalma için olur Kimin kudreti de bana Ben sanırım ki Allah'ın o zaman bana cevabı güzel verir Ben azalma için olmaz İnsanın bak elinden çıkardık artık diğerli birilerine ifade ettiriyor insanın kudreti o zaman bunlar altına hükmü olur kudret ne demek kudret tarif et kudret bir şey Allah'ın kudretini tarif et Allah'ın Allah kudretini tefsir et anlat mana olarak Allah'ın kudreti yani mesela ne der? Şeyin demek kudret şeyden Kudret etmemek konu bina bak kudretin tarifi nedir? Etmemek konu bina ile şey Allah herhangi bir şeyi yerine getirmek ki insanda bir kayıt koyarız Allah'tan Allah Allah'a Allah bir kayıt yüklederiz insanda o kaydı yükletmeyiz mesela ne diyeyim Allah'a deriz ki ettemekkümü minel fi'li bila admin hiçbir adliyet hiçbir zorluk olmadan herhangi bir şey yerine getirmektir Allah'ın kudreti hmm. insanın kudreti bir şeyi yerine getirebilmiştir mesela bir insan ben bunu taşımaya kadirim yani bunu yerine getirmeye kadirim ama bu adliyet şey, yani aciyet de olabilir bunu kaldırırken değil Bir zorluk da çekebilirsin değil mi? Bak nasıl farklar senin kudretin Allah'ın kudreti o yüzden ben sana kudreti, kudreti tarif ettim tekrar şimdi söylüyorum kudreti tarif et ama benim sana anlattığım şekilde değil kendim böyle önceden e, e, sorduğunda nasıl anlatacaksan öyle bir anlatmaya çalışayım kudreti tarif et ediyor bir şey bir yetimler de yani yapabilme gibi yani bir şey yapabilme gücü diyorsun peki bu ya, şimdi soru soruyorum sana bu yapabilme gücü diyorsun değil mi? Hani peki bu şey yapabilme gücünde bir zorluk çekme veya çekmeme diye bir söz konusu var mı? bir şey söz konusu var mı? Eğer insan dersen insan bazen bir bavulu taşımaya kadirdir ama zorluk çekerek hangi kudreti kastediyorsun diyeceksin bak hemen zihinden çıkarıp böyle ifade edeceğim kudret mi fıstın mı sonu gelmez hangi kudret varlığı bana ta tarif et varlık varlık mevcuttur yani varlık varlıktır demiş oldum yani varlık bellidir zihinde bellidir işte o ama Allah'ın varlığı senin varlığın aynı değil Senin varlığın bir başlangıcı var ya sonu var Allah'ın varlığının başlangıcı ve sonu var Senin var, e, varlığın bir şeye şey muhtaç ki o da Allah Allah'ın varlığı bir şeye muhtaç Anladın mı? Ne hepsi dininde nedir? Allah'ın eli vardır Kur'an'da Allah'ın eli diyor işte Tamam işte Allah'ın eli diyor işte O yüzden el budur bir tutamazsın El budur desen bir tutan der ki bunlar budur diyemezsin Allah'ın göre o zaman Allah'a göre aklın öldürün bak akla göre değer kılın demek ki o bölümden çıktığı zaman böyle ifade edilecekse ona göre değer kılınır sen Allah'ın mı gördüğün şeyi diyeceksin ki Allah'ın eli benim elim gibi olacak bu tam ona reddi bir şey bilmek için ne lazım? üç şey o ayrı bir şey bilmek için üç şey lazım onunla alakalı da tavsiye edeceksin bir şey bilmek için üç şey lazım ya o şeyi göreceksin ya o şey bir bulacaksın göreceksin ki ya da sadık bir haber gelecek o şahsında bak ya o, şey, o, o şeyi bizzat göreceksin ya o şeyin bir benzerini göreceksin ya da o şey hakkında sana sadık bir haber gelecek şimdi Allah'ın ev sıfatında bunu uygulayalım bildirmek için Allah'ın ev sıfatında Allah'a gördük mü? gördük o zaman e, bu iptal oldu peki Allah Azze ve Celle'nin elimin bir benzeri var mı? Yok bu da ısrar oldu Peki Allah Azze ve elinin keyfiyeti hakkında bize bir haber geldi tarihlerinde öyle gelmedi la ısrar O zaman Allah'ın bakma şu bir el nasıl yemin mi? O yüzden onun eli bizim elimiz gibi bir gelmiş hani keyfiyetinden bahsediyor Bir şeyin keyfiyetinden haber vermek için keyfiyetinden haber vermek için üç şey lazım Üç şeyle yol kapalı mı? Kapalı bitti Böyle bir şey getirir Tamam Bütün bunları anladık mı? Şimdi bak burada İbn-i e, e, en son söylediği yerde kısa dediğini bırakalım Şimdi aziz ve hakim Bak şimdi Ne aziz tek başına bir kemaliyete delalet eder Hikmet de tek başına bir kemaliyete delalet eder Ama aziz ve hakim birleşirse kemal üstüne kemal olur Bak şimdi örnek verelim Şimdi düşün ki bir insan izzet sahibi, güç sahibi, kuvvet sahibi işte bu izzet, güç ve kuvvet sahibi bu sıfatlar bazen onun adaletsizliğe zulme sürüklerinde değil mi? sürüklerinde değil mi? çünkü neden? yani düşün ki bir insan mesela bir kral, izzet sahibi, güç sahibi, kuvvet sahibi bazı şeylere bazen bu onun yanlış işler yapmasına sebep oluyor, olabiliyor değil mi? yani o kudretini, izzetini yanlış yerlerde bazı kişiler üzerinde uygulayabiliyor ve onun her ne kadar izzet tabi kemal de olsa onun hakkında ama o izzeti bazen yanlış kullanabildiği için o izzet nakıflığa delalet edebiliyor ve o izzet e, e, kemalini bitirebiliyor bak şimdi subhanallah şimdi Allah ne diyor ama aziz ve hakimdir yani onun izzetli olması hikmetlidir Görüyor musun? Kemal üstüne kemal. Yani o onun bir şeye kadir olması, kadir olması, bir şeye galebe, bir şeyin her şeyin üzerinde galip olması Allah'ın böyle olurken de bunların hepsinde hikmet vardır. Bunların hepsinde hikmet vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin izzeti hiçbir zaman onun kötü fiilin işlemeye, e, işlemeye itmez. Böyle bir şey yoktur zaten. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin azimdir, onun azimliği izzeti hikmetidir onun ücreti nedir? Kimsizlik e, Mesela bak şimdi Subhanallah Şimdi Allah Azze ve Celle El-Afı El-Afı El-Afı Kadir diyor mesela Mesela kudret ve affetmeyi bir arada kullanmış Affetmek başlı başına bir sıfat Kemal mi? Kemal Kudret Kudret bir kemal Bak şimdi Peki şimdi bu affetmeyi kullarda var Kullarda Şimdi kul kulun bazen affetmesi kendi şerefinden kendi böyle cömertliğinden kendi böyle iyiliğinden kendi hayrından kaynaklanabilir değil mi? bazen ama affetmesi acizliğinden de kaynaklanabilir doğru mu? Değil mi? bazen mecbur kaldığından affedebilir yani düşün mesela ee, bir tane hırsız giriyor eve tamam mı? hırsız giriyor eve hırsızı dövecek ama diyor ki adam atıyor veya bir fileyi ona e, işte tokat atıyor bu da uçacak ona, ona tokat atacak tamam ama biliyor ki o tokat attığı kişi şey, ben buna bir tokat atarsam bu benim peşimi bırakmayacak bir şekilde bu benim aileme, dostuma veya bana bir şekilde zarar vermeye çalışacak sen bunu tasavvur ediyorsun çünkü o insanı tanıyorsun sonra tutup mecburiyetten affediyorsun değil mi? Ha? mecburiyetten affedebiliyorsun bak o zaman kişinin affetmesi bazen acizlikten dolayı da kaynaklanabilir her ne kadar ak onun için kemal olsa da ama bazen nakızlıktan dolayı da affedebilir çünkü onun çok bir kudret sıfatı yoktur ki affettikten sonra da karşı taraf ona hiçbir şey yapamasın şey affetmese de karşı taraf ona hiçbir şey yapamasın bazen insan affeder kendi fazlını tamam yani o, onu affetme ne gücü vardır ve karşı taraf ona zarar veremeyecek ama buna rağmen affeder bak bu öyledir ama bazen insan azizlikten affeder şimdi Allah bazen affet etmesini kullanmamıştır dikkat aff demiştir yani kaderi kullanmıştır yani Allah'ın affetmesi azizliğinden değil Allah her şey kabul olduğu halde yine seni affeder yani hiç affetmese de kimse ona bir şey yapamaz çünkü o her şey kabul zaten bak kemal ismi nasıl kemal oluyor mesela ee, mesela e, yani böyle birkaç tane daha var yani mesela mesela zengin Hamid mesela hamd edilen ve zengin olan mesela bazen insan zengindir değil mi? infak edilir karşı tarafa vesaire bu adam övülüyordur insanlar tarafından ama bazen bu insanın zenginliği insanlar tarafından zengin olmayabilir paraların kötü yerle harcıyor infak etmiyor infak ederken başa katıyor vesaire tamam mı? ama bak Allah'ın ilhan ganidir onun zenginliği sayılan bir zenginliktir ha, ham, hamidi koymuş yanına görüyor musun ham denilen yani o zengin hem de onun zenginliği ham denilen ham, de, ham denilmiş onun zenginliği bir zulmün ama insanın izzeti kemaldir ama zulmün içerilmiş çünkü o çok izzeti daha zaten zengin galibin düşün sağa sola saldırır döver keser atar bir kral mesela ama Allah'ın öyle değildir Allah izzettir ve yandan var hakim İzzeti hikmet olur kişi zengindir zenginliği bazen onu zulme ithal kötü fuhşiyat işlemesine ithal ama Allah e, ve insanlar tarafından e, zengin olmasını ithal zenginliği kıskançlık kıskanılır vesaire ama Allah öyledir ganidir ve hamiddir yani zengindir ve övülüyordur aynı anda bak bu yan yana kullanmış bir kişi affeder ama affetmesi bazen övülür bazen acizliğinden dolayı affeder mecburiyetinden dolayı affeder başka çare yok en filan mahvedin der ama Allah öyle Allah affederken de her şey kadirdir kul kadir olduğu halde her şeye affeder tamamıyla kendi tarzında o yüzden o yüzden şu son bir cümle olarak okuyoruz şöyle ne, ne dediği mümkün vel husn fi esmaillahi teala Allah Azze ve Celle'nin isimlerindeki güzellik yakunu bi etibari kulli ismin ala infiradi güzellik her ismi tek başına itibar alarak da olur ve yakunu bi cem'ehu ila gayrisi o ismi başka bir isimle cem ederek de ki Allah bazen Kur'an'da iki isimden yana bitirir ya Aziz'in Hakim der, Semih'in Basir der ve tamam Kemal böyle de ve yahsuru bi cem'il ismil ahar kemal fevka kemal ve bu iki ismi bir araya toplandığı zaman yan yana geldiği zaman kemal ismi ne olur? kemal ismi kemal mesela aşırı işte Allah Azze içinde ondan bir tanesi nedir? Alim diyorlar ancak Şeyh İbrahim Mesele diyor ki dikkat edin Şeyh İbn Hüseyin burada iki mertebeci birincisi neydi? bir isim tek başına gelmesi bu kemal ifade edilir ikinci mertebe ne? iki ismin yan yana gelerek kemal ismi kemal ifade etmesi bu da ikinci mertebe Şeyh e, İbrahim Mesele bir de ikinci mertebe vardır aslında o da bütün isimlerin Allah'ın zatında olması yani diyoruz ya Lillahi Lesma'l Hüsnü ayet en güzel isimler Allah'ın bak bütün bu sınırında bir araya gelmesi işte en son kemal bunun üzerinde hiçbir şey yok zaten en son o zaman üç mertebe bir ismin tek başına zikredilmesi bu Kur'an'da geçmiştir çok kere bir, bir kere de nasıl, bazı bazen nasıl geçmiştir iki isim yan yana özellikle zikredilmiştir Allah'ın hakim çok yan yana zikredilmiştir bir böyle bir e, mertebesi var bir de bütün isimlerin Allah'ın Resulü'nün birleşmiştir tabirlerine vardır bu da en son noktadır tamam هذا والله أعلم بالله رقم